Ja, ja. Ja, idag var bitande kyla. Man eh, kommer ut här i mörker och så. tidigt på morgonen och sånt. Ögonen är trötta, man får lysa med en ficklampa i den nya mobilen. Kallt och mörkt och så. Månen sken här uppe i norr eh, över oss. Fullmåne. Gubben i månen. <laughs> ja. Gubben i månen. Som vanligt var det mörkt och kallt och så. Håller låda i en mikrofon i den nya mobilen men den är avstängd nu. Den sitter någonstans som inte syns men den är längst ner och hörs och så i min lilla röstpodd. Vandringsturen, här är klockan, ja det spelar ingen roll, 27 januari 2021 referensinspelning också. Hoppas vi har några lyssnare med oss. Eh, det går icke att kontrollera här. Eh, alls. Det är inga betalkonton nämligen. Det hade jag från början men de har vi desto fler kanaler istället. Men det är ju gratiskonton så jag kan icke gå fram antalet lyssnare alls. Ingen aning och en del kommer in och ut. Lyssnar och försvinner bort. Thomas Deleva har sålt sin eh, konsertgitarr. Man kan nämligen inte genomföra några konserter och så. Så han måste få in lite pengar så han sålde sin akustiska gitarr. Den är borta med eh, vinden. Passerar förbi där jag tror jag var på skolgården på Jonsboskolan i morse och så där någon personal som höll på att städa tror jag. Eh, och så. Det är larmat där också. Uh, eh, skolgården. På Jonsboskolan minsann och sen bar det väg norrut. Månen, uh, månen syntes som ett enormt, uh, ja, gubben i månen. <laughs> på kapten Arens väg. Det är ett lustigt namn men det heter nämligen så. Efter korsningen av Olars eh, väg minsann. Jag skulle in på Gab för ett tag sedan här med en webbläsare och det var mycket konstigt. Jag kom inte in överhuvudtaget där. Eh, det var någonting konstigt. Appen fungerar men inte webbläsaren. Det är krångla och så. Jag är alltså längst upp i Långsötan och det kan ni se på en karta. Det har varit eh, mycket fastighetsaffärer och så, så att jag minns inte exakt alla här. Som nämndes. Som har fått nya ägare. Ute i eh, byarna också här. Osbo, Vassbäcken och Långsbyvägen, eh, Långsbyvägen 60 två ska det vara. Hyttgatan. Eh, Vällaregatan i eh, fastighetsägare där och sen var det väl eh, kapten Arens väg tror jag också så. Man har köpt fastigheter och så här i Långshyttan och byarna. det börjar faktiskt ljusna ungefär före åtta. Faktiskt före åtta så börjar det minsann att ljusna. Kanske kvart i åtta men eh, det är inte ljus då. Men det börjar alltså att komma litet ljus eh, någonstans där borta. Man kan se att det händer något. Ljuset bryter igenom svarta mörkret. Det börjar ungefär vid kvart i åtta men det är ju självklart inte ljust kvart i åtta. Det börjar lite bättre vid åtta och efter åtta så blir det betydligt ljusare. Det kommer att ske eh, bättre och bättre här. I början så går det långsamt och sen ökar det. Man kan se mm, soluppgången och så, men den kommer senare. Men det kommer att bli allt tidigare faktiskt så. Det kommer att skymma mörkna allt senare på dagen här. Vi får eh, ändra, vår tids äh, de här rutinerna men det är svårt det där och så. Det är ju kallt och mörkt eh, ute. Det var väl sandat och så. Det var en isfläck här i en backe men det gick ju bra. Jag pratade med ett rådjur också i Kullebacken där. Inte varje morgon men nu är det dags igen. Och ett ensamt rådjur som har tagit sig in i Långsötan under natten från de stora norra skogarna. Som togs över Kullebacken och klev in i skogen igen norrut och försvann bort. Rådjuret verkar komma in i Långsuttan och sen återkomma till skogen på morgonen. Direktradion här, stream nummer ett. Och eh, stream nummer två. Eh, och referensinspelning också från en två Bad Stream. BUT Casting Using This Tool som det faktiskt heter som man kan ansluta till en server Shoutcast eller Icecast man starta upp flera sådana och vi har två sådana igång för eh, direkt radion faktiskt Buttstream eh, heter det faktiskt. Buttstream. Jag tror det är en kille i Holland som har tagit fram detta program. Det är gratis faktiskt så mm, kan varmt rekommendera. Fungerar inte det. Programmet på C-datorn det går inte att få igång eh, tyvärr. Något tekniskt fel. Det funkar förut men eh, dessvärre icke. Längre på länge och det är tråkigt faktiskt. Det är ett ganska bra program. Inte världens snyggaste, men det är gratis och det fungerar. Men inte på stan. Eh, alls faktiskt. Fungerar från början, men eh, icke längre. Eh, alls faktiskt. Och kanal 8 visar någon slags engelsk serie här. <coughs> att förut Eh, idag var det inte några barn nedanför här. Gamla grusplan som skridskobana och pulka. Jag tror att de hade uh, friluftsdag igår. På, då ska barnen bli och leka och så. Och för så tror jag friluftsdag. Då ska man ut i skogen och så vidare. Det ägnas åt lek och annat på skolgården och i området och så friluftsdag hette det och så faktiskt. Men eh, då var väl barnen inne i lokalerna. Det ska ju också minska ytterligare här. Ytterligare barn och elever ska bort från Jansboskolan och ett 30-tal eh, eh, asylsökande elever ska bort. Ett antal lägenheter kommer att tömmas. Oklart när, men det kommer att ske. De ska flyttas Ingen vet vart. Men det blir till andra len. Alla samtliga asyl i Långsötan ska 880 boenden handlar det om totalt. 57 lägenheter uppsagda mellan migration Hedemora bostäder. Samtliga ska renoveras. Vi kommer senare kunna se vilka lägenheter det är man kan man se de här skåpbilarna som kommer och eh, tömmer ur då och så får de åka iväg. De har ju skåpbilar som eh, hämtar upp dem och så och kör. Men ingen vet vart de ska ta vägen och Sveriges Radio var här igår och intervjuade ja, Abdullah kanske sitt namn och han pratade dålig eh, svenska. Och eh, han kunde inte planera någonting för inte ens vart han skulle ta vägen. Men de ska bort i alla fall från Långshyttan och Avesta och hela Dalarna. Bland annat stängda skolor för många elever till den 8 mars. Den brittiske premiärministern Boris Johnson. Migrationsverket har meddelat i slutet för förra året att man lämnar Dalarna. Man stänger sitt kontor sen också. Och länge med 60 anställda. Men eh, man kan inte ge något besked om när man flyttar. Men det kommer att ske. De här boendena är ju nämligen uppsagda. 57 lägenheter eller asylboenden som är till tillfälligt boende som det är asylsökandes tillfälliga boenden och 57 sådana här asylboenden. ...57 stycken lägenheter är uppsagda av Migrationsverket och det drabbar då Hedemora bostäder. Samtliga fem senare renoveras till ganska kostnad. <clears throat> Tydligen har eh, Kvist, tidigare kommunalråd i Bålänge, så länge försvarsminister kallat Sverigedemokrater för eh, eh, vilket eh, Jimmy Åkesson tar upp här på Twitter för några timmar sedan. Försvarsministern kallar alltså Sverige grisar. Han jämför alltså Sverigedemokrater, eller högerextremister kallar han dem för. Fast han menar ju Sverigedemokraterna. Uh, lite oklart i vilket sammanhang. Han var ju kommunalråd uh, förut i Bålänge för många år sedan och så. Han hördes faktiskt ibland i Bålänge närradio men det var väldigt uh, länge sedan. klockan 17 en vecka sedan maktskiftet i USA och sen blir det mer om skolorna som tjänar pengar. Corona eh, Coronatjatet eh, får ni ta upp eh, själva på något slags media att hålla på och tjata om detta. Svåra klämskador och blev sjukskriven en längre tid. Coronatjatet eh, kan jag inte hålla på att tugga om och tjata om. Det ältas ju och tjatas ju till vansinne dygnet runt om coronatjatet. Det kan vi inte. Så att det är eh, tjata. Och sen? Ja. Och sen Till upp till åtta så. mörk. Så är det snösäcken. Då är nog inte några med de sugen. Alltså, hem heter de. Eh, jag har utpåsningar alltså. Men vi börjar frisk luft för oss och utföra våra eh, ärenden. Det så av eh, säker människor. Svart grill, stort bläng. Man stel som en gubbar, skydd och så. Håller ett mål. Är den, det så att säga, stolen så jag fick sen kicke. Men de som bor långspel på de tydligen adressen eh, Olensyn och inte vägen eh, Därför som det heter långspinn. För i långspinnsmåleri solansvätt att, eh, att ja, så i bosatt långspinn långsätt Lämnar tokigt och ligger bort. Den är mycket affären gick så tog jag med hem Miljön Fyra men som jag tog innehållet av Folkets hus och på ja, graven länge. För har byggt också cykel och då tik för herr har också funnits. Eh, så. Det har också varit fem spridda mindre bondgipjande vård i ansvar slut. Rasta Här var få, alltså, och det var ju barn och det var det de där. I Långsöt, vad som kallar sig för Mathyttan. Som inte ganska liten sak som var helt naken. Uh, eh, han kom från Allingsås, eller de kom från Allingsås. Men uh, eh, fall, man kunde nog se den hagen faktiskt men där fanns det inga får längre. Kimyrans bor där skogsvägen tar slut och en stor mobilmast det finns på ett berg eh, ovanför där kan man se. Bitande kyla här och man är ju stel som en uh, pinne. Ja. Andats in den här röken då under lång tid? Ja, en, en en absolut. Eh, kortfattat, ja. Norrut och så. Snösveden där, ICA-butiken. Ja, så ute i kylan igen från ICA-butiken där. Och det var väl en del kunder också inne på ICA-butiken och så. Ja. Köttbullar med makaroner blev det också igen där. Eh, tillverkat lokalt. Tillverkat i självköket faktiskt. De formar rätter. De tillverkar bröd och så. Färdiga rätter som man värmer upp tillverkas och så. Färdiga smörgåsar tillverkas också lokalt eh, bakom någonstans där av personal. Och så, de har byggt om och byggt ut butiken också många gånger genom årens lopp så att det har förändrats verkligen här. Alltså byggt ut och byggt om eh, butiken och så stora brödavdelningar och nya fräscha kyl och eh, frysdiskar. Så att eh, det har moderniserats verkligen. Och olika former av digitala skyltar också. Som visar sån här butiks-tv eh, kan man säga. Eh, Ica-reklam helt enkelt. Eh, ja, det är väl inte reklam exakt för ICA-produkterna utan det är rent allmänt eh, butiks-tv kan man säga att det är. Jag tror inte folk så stirrar på de där tv-skärmarna precis men ibland så reagerar man kanske något. Eh, man håller inte på att titta på skärmar direkt, det, det är svårt det där. I en matbutik. Och sen finns det skyltar också med fast text också. Typ håll avstånd och så. Med digitala men det finns ett antal sådana här skyltar som visar butiks-tv tror jag kallas. Med tips om olika maträtter och så vidare. Eh, och så. Med bild och ljud, men jag tror inte folk tittar och lyssnar direkt på det. Där. Man har ju fullt upp att hålla koll på vad man ska ha. Ja, ute i kylan igen och sen tittar faktiskt solen fram igen här i Långsuttan minsann. Ännu en gång, precis som igår uppehåll och solen tittar fram. Man blev bländad av en enorm sol, en enorm planeten långt borta och den värmer absolut ingenting. Sen det är onsdag eftermiddag, det betyder... Man tog sig lugnt hem och så. Den här gången via Björkalen. Där fanns det fyra, fyra hus förut. På sidan om eh, Folkets hus så fanns det fyra hus förut med tre våningar. Det finns ju gamla bilder på husen och de revs 2002. Eh, Kort paus. Det finns några hus där som liknar Främlingsvägen ungefär i Midsommarkransen. Liksom ett hus också på Slaggegatan som påminner något om husen på Främlingsvägen där jag ju bodde mellan 85 och 94 just, eh, i princip och eh, eh, det är samma typ av tegelhus helt enkelt där. Det är kanske lite annorlunda balkonger och så men eh, själva formen på huset påminner mycket om Främlingsvägens hus i Midsommarkransen som ju sen senare rustades upp. Men då hade jag ju flyttat för länge sedan. Men det skedde ju senare. Det var verkligen stort behov att rusta upp de här husen faktiskt. Men jag hade ju lämnat Främlingsvägen och Midsommarkransen då. För Uppsala kommun och Almunge en kort period. Man rustade upp husen för 112 eh, <clears throat> miljoner eh, kronor. Tror jag det var. Samt eh, byggde, <clears throat> byggde också nya hus också faktiskt där på Främlingsvägen i samma typ av hus. Bland annat också på berget utanför mig där som byggdes ett av de här husen, tror jag sex. De byggde alltså nya hus och rustade upp de gamla. Och eh, Främlingsvägen ligger högt, högt ovanför <clears throat> Hägerstensvägen och eh, Aspudden ligger ju nedanför där. Eh, Uppenbarelsekyrkan ligger också alldeles i närheten och när hade min eh, direktsändningsradiostudio där för 88 i Stockholm där så kunde det faktiskt vara. Han hade fönstret öppet i själva studion, vardagsrummet. Jag satt av sin studio där i, i sovrummet och en vägg emellan och en mikrofonkabel gick igenom eh, rummen och det satt folk i vardagsrummet och i studion och höll låda där. Män och kvinnor och så som var gäster i studion där direktsändningar på Stockholms närradio. Eh, vilket, vilket tillstånd. Eh, om det var sommar så, så kunde vi öppna ett fönster. Man faktiskt på klockisan. Uppenbarelsekyrkan. Ja, det kan inte vara möjligt här. Men eh, det, att det kunde förekomma. Öppet fönster. Det var vintern såklart, men kyrkklockor kunde höras ibland min studio också ett tag till någon som hette Percy Brunström ett tag som också hade sändningar från min radiostudio. 36 hette det och Mono programledningen kostar 7000 per år eh, Terracom och kopplat till eh, radiodriftcentralen på Kaknästornet i Stockholm. Och eh, kollen träffade för Stockholms mening. Monosändningar och sändningseffekten var 20 watt och internet fanns icke. Jag tog mig lugnt hem och så här i kylan upp för kraftiga backar och så. Hittar man norrut så ser man den här mobilmasten högt uppe. Men att komma upp dit på vintern är väldigt svårt faktiskt. Där. Det blir väldigt eh, besvärligt i vanliga fall också men med tanke på snön och sånt så är det svårt att ta sig upp dit så att det är inte tekniskt möjligt och så. Eh, som det bär upp för bergen där och det är ju fullt med snö och is i skogarna. Man behöver vara mycket försiktig här. Men i korthet så har jag duschat då. Lite varm eh, vitaminmjölk, två semlor och ICA-köket hade tillverkat ju. Som igår där, köttbullar med makaroner som faktiskt eh, fort, fortfarande fanns kvar. De hade kanske fyllt på med nya också köttbullar med makaroner tillverkat lokalt. Med ketchup till det och så. Och sen har jag naturligtvis tagit tuppluren av. Middagstuppluren här för att åka med. När man är gubbe på 60 och så så orkar man inte alls lika mycket som förr och det är vinter så att jag blir flåsig och så. Andas och flåsar och pulsen är hög och så. Eh, så att jag får ta det lugnt, lugnt, lugnt. Jag går en bit, stannar, vilar och flåsar och så rent allmänt också när det är kraftiga backar uppe. Men som sagt var, sen har jag tagit min eh, vilopaus och det har ju mörknat sedan länge naturligtvis. I Långshyttan och så och eh, denna direktradio är åter eh, igång här. 27 januari har vi också 2021 jag ser också en engelsk serie på åttan här. Hedemora Stadsnät har vi här. Internetleverantören är A3. Direktradio från HP 655. Med en trådlös överföring här. Wifi-signalen är på 15 megabits. Det ska fungera till nätverket. Och det är kul. Det är inte bara amerikanska serier på tvn här. Gammal tjock-tv utan ljud. Många sitter och kollar på sina stora, stora skärmar här. Varenda morgon. Man kan se in i husen delvis och så. Att de tittar på de här stora, stora skärmarna. De här riktiga, moderna tv-apparaterna. Kanske med stereoljud och så, men jag har en tjock-tv här utan ljud som jag köpte för mina lägenheter i CT Siggebo. Mellan 2000 och 2006. Jag hade en etta där och en tvåa. Senare en tvåa och jag behövde en bättre tv och så. Jag hade en liten mini-tv efter min pappa där. Mycket liten mini-tv med mycket, mycket liten tv-skärm i svartvitt med en radiodel också. Men med tanke på hur pytteliten tv-skärmen var så att eh, det var svårt att se faktiskt. Där. Man måste vara nära. Det var mycket, mycket liten mini-tv. Stor och tung med antenner och så. Eh, där man fick in eh, faktiskt tv på med vanliga antenner faktiskt. Minns jag nu. Det var ingen kabel-tv utan det var... Ja, vi hade kabel-tv se till Siggebo men jag hade ingen kabel utan det var en vanlig tv-antenn och då fick man in ettan och tvåan och sånt i svartvitt med mycket, mycket liten skärm. Men sen så köpte den här tv-apparaten för många år sedan av NetOnNet med posten som leverantör. Jag bodde alltså i Märsta men jag pendlade ju några år. Mellan Stockholm och Dalarna. Märsta och Säter minsann. Gotland. Jag har bott i södra Dalarna. Södra Dalarna. Mellan 2000 och 2006 heter Siggebo. Det finns inga bilder men det var så. Och tyvärr hade jag inte någon som helst internetuppkoppling. Man har byggt om balkonger och sen har man fått fiber men det fanns icke den möjligheten. Alltså, det fanns inte fiber då på den tiden. Så att det var lite tråkigt och så men när det i Märsta hade i alla fall uppkoppling mot internet med bredbandsbolaget som jag hade kommit då. Till Märsta och eh, Sigtuna kommun. Ja, Ja, tyvärr, det finns inga bilder alls från Säter Siggebo. Varför vet jag inte, men eh, det blev inga bilder. Men eh, det går att få fram på nätet. hur det ser ut där. Nej, det finns inga bilder men eh, det var så och det var mycket åkandes med Dalatåget och Dalabanan. Mellan 2000 och 2006 där. Det var 38 kvadratmeter och sen 59. Jag lyckades ju flytta mellan husen där helt själv faktiskt med stora problem. Men en säng, en säng som hade köpt från eh, möbelaffären i Säter, där vad den hette, Lidéns eh, tror jag. Den lyckades jag få ner för trappan. Den fastnade i räcket men jag kunde inte helt ensam få upp denna säng till nästa hus. Släppa ut den och så till nästa port eh, och få upp den för trapporna. Det var ju eh, möjligt. Madrassen behöll jag men när jag flyttade sen från det eh, lägenhet nummer två så blev den, blev den, blev den madrassen kvar nere i källaren där. Det är inte lätt att flytta mellan två hus när man är helt ensam. Så det räckte till att det var väldigt besvärligt. Eh, Bära en tung tv och så, det var inte lätt. Det var hårda bud men jag var mycket yngre och så, så jag lyckas ju. Det är många år sedan här nu. <clears throat> så att jag har faktiskt bott i södra Dalarna förut. Även om jag var folk, folkbokförd i själva Märsta. För att berätta det för mina föräldrar. Det är länge sedan men det var så och uh, det finns alltså icke uh, alls några bilder från den tiden i Säter Siggebo. Men eh, det var så. Men eh, sedan oktober 2011 så bor jag fast i sydöstra Dalarna. Hedemora kommun och Långsötan. Jag tillhör Faluns skattekontor. <laughs> ja. Jag kom upp hit i slutet på 2011 kan man ju säga. Ja, det var faktiskt ungefär som igår det. Klarnade upp och bitande kyla. Det var en klar, eh, klar natt där. Man såg stjärnor och så. Bitande kyla verkligen och så. Och... Eh, och... Eh, månen sken och så. Guppen i månen. Guppen i månen sken och det var bitande kyla. Lite grann om morgonens eh, utfärd och röstpodden när jag håller båda. I en helt annan mikrofon, men den syns inte. Den finns i en mobiltelefon och det är en sån här röst, eh, röstpodd. Man pratar i röstinspelningen. Som heter Vandringsturen, ja. Då håller man lite låda. Men nu är jag ute i den riktiga radion här via internet. Eh. Vår internetradiostation eh, här. Bakom mikrofonen, nej. Eh, kanske framför och så. Ja, eh, det måste bli framför så. Bakom går det inte riktigt. Då hörs man icke. Nej, man måste vara framför mikrofonerna så kommer det icke. Icke att höras. Och eh, använder mycket gammal mikro också. Med lite nedbrum här från 1990. Alfa radio tror jag det heter. I Midsommarkransen, det finns väl inte kvar men. Det går inte att förlyssna så, det har gått sönder så att eh, för, från början kunde jag förlyssna så innan jag la ut i sändning men det går inte alls faktiskt utan det det som jag hör är också samma sak som ni hör så att säga. Om vi förstår vad jag menar. Det är en så kallad direktsignal kan man säga. Man bryter i en slinga som går ut också via VU-player. Lite grann om det tekniska här. Stefan Kommandarev, de stora klassklyftorna. Uh, eh, 27 januari 2021. 27 januari 2021. För nytillkomna lyssnare kan ni följa mig exempelvis på Twitter som Dala Gunnar där. Dala Gunnar alltså på Twitter. Har ni Twitter så kan ni följa mig där. Sök på Dala Gunnar på Twitter. Eller snedstreck Dala Gunnar. Det är så man hittar mig, det är enklast. där och snedstreck Dala Gunnar. Följ mig där. Faktiskt så. Vi har som sagt också en brevlåda här på natsol.allpost.se natsol eh, eh, eh, snabela allpost.se Där kan lyssnarna höra av sig så. Om ni kanske vill medverka via Skype och annat. Uh, natsol snabela allpost.se uh, Hur många lyssnare vi har kan vi inte veta. Det här är ju nämligen uh, helt enkelt... Uh, inte betalkonton. Man måste alltså betala för att få fram en statistik. Vi använder i huvudsak Listen to my radio och caster.fm men även myradiostream.com men främst är Listen to my radio och caster.fm. Vi har alltså onsdagen den 27 januari 2021. På min eh, C-dator är jag ute på Twitter som Dadagunnar, alltså Dalagunnar på Twitter. Snedstreck Dalagunnar. Följ mig där. Det var också för oss att det inte skulle vara så vinstdrivande. Alltså vi... Som äh, eh, Sigurd Publikum. Eh, publikum? Sveriges gräns mot Norge stängd. Och vad jag vet så har Dalarna en gräns mot Norge. Jag vet att det är riksväg 70 som går in i Norge. Jag för mig det om man tittar på en karta. Det finns någon gränsstation där uppe. Men Sverige har ju flera gränser mot Norge och norska gränsen är stängd. Det står poliser och stoppar dem som försöker ta sig in. Och det har inte skett eh, sedan eh, andra världskriget faktiskt att den norska gränsen är stängd. Det var någon kvinna som bodde i Sverige och jobbade. Hon bodde några meter in i Sverige men jobbade i Norge så att det blev problem för den kvinnan sån här gränsby. Som tydligen besöktes av en reporter också från Sveriges Radio. Där ser man ödehus, mörka tomma lägenheter, man ser rakt in i dem och så. Där finns inte några människor alls. De är tomma sedan länge. En del av dessa har renoverats och så. Eh, Hedemora Bostäder redovisar några av de här tomma lägenheterna i Långsuttan men de redovisar inte alla. Oklart varför. Jag har gått runt här och spanat och kommer upp i cirka 29. Troligtvis i alla fall. Tomma mörka lägenheter i Långsuttan och så många redovisas inte av Hedemora Bostäder och snart kommer 57. Ytterligare kommer att bli tomma och tömmas och sen ska de också sen renoveras till enorma kostnader. Nej, men jag tycker det är konstigt att... <laughs> Ja, det är konstigt det ju. Att puga tåget, David. Ja, de rullar och rullar. <laughs> ja, det var roligt. Att eh, puga tåget bara rullar och rullar. Ja, det var roligt. Men som sagt, man blir nedkyld ordentligt och så här. Eh, minst sagt. Ica-värmen var ju skön, men sen eh, ut eh, kylan igen. Jag hoppar lite grann fram och tillbaks, men ni kan ju lyssna på vandringsturen här. Formalia har ni också på sinnesenytt.tjatango.com eh, Adresser och så. Nordea-konto och annat ni kan stödja oss på telefonnummer till en röstbrevlåda och annat. Så då går ni till senastenytt.tjatango.com Ja, var en bra låt där, men Då försvann ganska fort. Uh, gamla lyssnare men också nya lyssnare så att därför måste vi upprepa en del saker som de nya lyssnarna inte känner till. Men att sitta i tre timmar och rabbla adresser och så, det orkar jag inte riktigt med. Därför har jag lagt det mesta av formalian på senaste Där hittar ni till exempel donorbox.org snedstreck Sverigekanalen och även ett Nordea-konto där ni kan stödja oss på ni kan också se det här Nordea-kontot när ni besöker oss på dalakanalen.webnode.se Nämligen högst upp där. Det finns också på andra ställen men enklast att gå in på dalakanalen.webnode dalakanalen.webnode.se Ni ser en banner där med ett Nordea-konto som ni kan ta papper och penna och skicka in Döda oss ekonomiskt på det Nordeakon. kanalen.webnod.se Jag tror det ska uttalas så, eller webnode kanske. Dalakanalen.webnode.se En banner där ni kan se vårt Nordea-konto. Mängder av formalia också. Där vi hörs också på live eh, radio.net med flera kanaler och i appen också, live eh, radioappen. Eh, direktströmmar som det heter då, som ni kan lägga in till i era mediaspelare. Senaste nytt.tjatango.com Och eh, dagenstider.tjatango.com är tablån för direktradion. dagenstider.tjatango.com Uppdatering sker också på nyheter. Ja, mm. det var någon som hade Göran Greider också men det var inte så trevligt precis. Usch, usch, usch. Ja, Göran Greider var inte så trevlig på Twitter här. Uh, han ska vi nog inte följa. Direktradion eh, sker uh, faktiskt alla dagar. Men starttiden kan variera. Det kan också eventuellt också bli inställt enstaka dagar men det är ett undantag. Det kan också ske tekniskt fel och tekniska avbrott på Hedemora stadsnät och annat. Men det har fungerat bra, bra länge nu. Eh, och eh, faktum är också att eh, vi kör normalt sett Måndag, tisdag, onsdag från HP 655. Eh, och sen eh, är det så att vi kör eh, torsdag, fredag, lördag, söndag från C-datorn. Faktiskt, jag skiftar alltså mellan två olika datorer. Där satt de och käkade också på televisionen. Det var ju roligt. Tvåan visar just nu någonting gammalt och så här. Någon slags dokumentär tror jag. Eh, troligtvis någon jude där som klagar och gnäller på hur besvärligt det har varit. De här judinnorna och så, de får hjältas i evigheter faktiskt med sitt gamla tuggande. Uh, kan det vara Quisling det talas om här? Uh, ja, det kan det vara ja. Tvåan visar en dokumentär. Jag tror att det handlar om uh, eh, Vitkund Quisling och Nationell Samling. Norska kungen och så hade ju flytt stort besvär till London. Uh, Nationell Samling hade ganska litet stöd av det norska folket. De hade ungefär en procent av uh, rösterna faktiskt. Minns jag. Man brukar säga att man är en kvissling, då är man alltså en landsförrädare. Han eh, avrättades ju också sen efter andra världskriget. Eh, det är tydligen en dokumentär på tvåan här om hur man behandlade judar i Norge där under tysk ockupationen 1940-45. Norge var ju liksom Danmark också då ockuperat av tyskarna 1940 till 1945 i fem år faktiskt. Eh, det är också textat faktiskt här på tvåan. Jag har inget ljud på tvn så att det, det underlättar ju. Men jag kan bara lyssna på en sak i taget. Jag måste ju kunna höra min egen röst i lurarna. Mm. Men... Ja, det var ju tåget, tåget där i Teckomatorp. Och... Eh, och... Eh, ett stort Twitterflöde här. Man följer väldigt mycket konton där så det blir väldigt mycket och så. Det är från USA och annat det här. Uh, Ja, det går långsamt framåt här och det börjar i alla fall att ljusna något vid kvart i åtta så att det är positivt det. Stjärnklar natt och en bitande kyla. Uppe i norr så hade vi en riktigt starkt eh, månsken. Det kan inte strömma live ute. Endast inne med wifi och så. Eller kabel och så, fiber och så. Men inte ute utan då får jag spela in det i förväg. Den här eh, lilla privata röstpodden hittar ni på gunnarandersson.blogspot.com exempelvis. gunnarandersson.blogspot.com eller sverigekanalen.blogspot.com men på dalakanalen.webnode.se i menyn uppe till höger så kan ni välja arkivet så kommer ni kunna titta där hitta en länk till den här lilla röstpodden minsann, vandringsturen som var ute och rörde lite grann på sig idag. Uppe i norr är det lugnt med trafik och människor, verkligen mörkt och kallt och så. Eh, Allt är ju stelfruset och så. Stjärnklar natt. Eh, snösveden var väldigt dött också där på andra sidan eh, Mycket vid vägen och så. Där såg jag inte inte några människor som eh, väl eh, rörde på sig alls. Eh, det var helt dött och då var det först sen man kom in i Långsötan så småningom som man började se lite människor som också rörde lite grann på sig i kylan här. <laughs> Ica-butiken drar ju en del kunder och så som även kommer från byarna också. Eh, faktiskt, det kommer ju folk från landsbygden och så utanför som tar sig in här och handlar naturligtvis. Och som sagt för den här kvinnan med konstiga glasögon och mycket konstig kjol. Hon kommer från en gammal bondgård där i Västerbyn som heter Fläckemyran. Jag tror de har en hemsida så. Eh, Fläckemyran Stjärnsund, det ligger i Västerbyn. De var inne i Långshyttan här på Ica och handlade idag. Så. Ja, gamla dokumentärer är kul att se faktiskt här. Jag hinner inte med någonting egentligen, appar och så. Det går inte. Tvåan visar alltså en dokumentär om den norska ockupationen. Tysk eh, ockupation av eh, Norge. Norge och Danmark var ju ockuperat av Tyskland mellan 1940 och 1945 faktiskt i fem eh, år. Det eh, är det som tvåan visar. Det kan vara tjatigt och så, otäckt också ibland men det kan vara intressant efter så många år att ta del av detta. Men eh, Sverige klarade sig faktiskt. Vi blev inte ockuperade av Tyskland och så. Eh, av olika orsaker. Man kan undra varför men eh, vi höll oss utanför kriget. Tur var väl det. Rent allmänt är ju dock historiska program eller program altanta. Uh, eh, ja. Allt verkar ju som det ska också med det tekniska och så här. Det var ju roligt det ja. Kan vi höra. Ja, och så. Jag har väl också en liten avlägsen släkting som väl hette Pettersson tror jag. Som åtminstone för några år sedan var bosatt eh, i Norge och Stavanger. Där han tydligen arbetade med och hade också en flickvän. Jag har ingen kontakt alls men det ska tydligen vara så. Att han är bosatt i Norge minsann. Eh, så. Och artisterna har det svårt och så. Thomas Deleva har ju sålt sin konsert eh, gitarr. Eh, tydligen. Han kan inte uppträda och få in pengar på biljettintäkterna eh, på grund av den här eh, pandemilagen. Alltså, det är högsta prioriteten nu. Sen kan vi, kan vi diskutera kontrakt och kontraktsbrott eh, så småningom. AstraZenecas vaccin används redan i Storbritannien och på fredag väntar <sighs> EMA e om vaccinet ska... ja. Ja, vi skulle inte tugga om det där tjatet så det orkar vi inte lyssna på alls. <laughs> nej, nej. Inget sånt eh, tugg och tjatande. Men det är klart att kylan var det värsta. Det var uppehåll, stjärnklar natt. Med stor eh, fullmåne i norr ännu en gång och eh, öken sol som sen också tittade framme. och eh, tog mig hem via Björkalén och Slaggatan och sen eh, eh, Storgatan, ja. Tog det lugnt och så. Det var igår som barnen hade friluftsdag tror jag, och lekte på Jansboskolan där. De hade åkt ju skridskor och åkte pulka. Jag för mig att man hade så förr i tiden också. Man hade friluftsdag. Man skulle ut och leka utomhus. Även fast det var vinter, men idag var väl barnen inne. Eh, och eh, tyvärr så kommer då helt enkelt eh, Jans påkas negativt här och få ytterligare ytterligare då en, ett antal elever då kommer att försvinna denna gång Malmsbergsskolan hade 180 elever. 2011. Högstadiet lades ner. Tror jag 2014. 79 då. De bussas till Hedemora. Eh, extra bussar kostar en eh, miljon. Tomma lokaler. Jansboskolan kostar kommun 700 000 kronor per år. Sen har också ytterligare asylsökande försvunnit här. De har blivit utvisade ur Sverige. De tvingas lämna Långshyttan här. Antalet elever har gått ner från 180 till 120. Nu kommer 30 elever att eh, lämna Långshyttan här. Jansboskolan kommer att tappa ytterligare då 30 elever. Redovisa. Redovisa. Ja, Pågatåget rullar ju på och rullar på. Uh, ja, här pratar vi inte skånska här. Uh, absolut icke. Men det kan vara intressant i alla fall att se dokumentärer och uh, historiska program från förr, liksom gammal trevlig musik från Radio Viking och så vidare. Kan jag varmt rekommendera. Radioviking.se Från Ekerö i Stockholm och varför man heter Viking kan man undra men det finns väl en del gamla runstenar och eh, gamla historiska platser och så kring eh, Ekerö och öarna där borta och så. Det har ju varit eh, vikingar i de områdena sedan länge förut. Det är kanske därför som man nu kallar sig för Radio Viking. Vi sänder inte med radiosändare och så. Man kan inte höra oss med en vanlig radioapparat. Men internetström, eh, eh, det som det kallas här. Eh, via internet alltså. Nätet, nätradio och så. Man kallar det för det. Det är ju det som vi använder via datorer och smartmobiler så kan vi strömma och streama Utöver internet eh, faktiskt så fantastiskt. Jag tyckte eh, annonsbladet nämnde att Hedemora bostäder renoverar, renoverar ett helt kvarter i Hedemora för 50 miljoner kronor. Och det låter faktiskt man har även sålt ut en del av tidigare bostäder här för att få in pengar till upprustning av hus och så. Att man ska renovera Hedmora för 50 miljoner kronor låter väldigt mycket faktiskt. Men jag tror att ett helt kvarter som måste fixas till. Jag sitter iklädd en Hölle Hansen-tröja också för att jag småfryser här. Vilken jag hittar på ett elskåp vägen för några år sedan. Som använder in och hemma här för att värma värmer upp mig. Jag kan se också om man kan hitta ett par fingervantar och så. Innanför de här andra vantarna. Men det kan jag inte pilla på nu för att eh, så långa armar eh, har jag inte faktiskt. Det går icke. Dagligen kommer rapporter om rasism inom den franska polisen. President Macron har vid upprepade tillfällen rutit ifrån och sagt att den franska polisen måste rätta sig efter den franska konstitutionen som behandlar alla lika oavsett hudfärg. Polisen själv hävdar att händelserna inte är ett uttryck för strukturell rasism inom organisationen utan för enskilda polisers dåliga omdöme. Frankrike har nu fyra månader på sig att möta organisationernas krav genom förslag på reformer. Gör de inte det kommer organisationerna att ta frågan vidare till domstol. Marie Nilsson Boy, Paris. Danmarks regering vill göra det möjligt att tvinga föräldrar att adoptera bort sina barn redan vid födseln, rapporterar tidningen Politiken. Förslaget är en del av ett nytt lagpaket i Danmark som ska göra det lättare att tvångsomhänderta och adoptera bort barn som man anser far illa. Idag uppmärksammas Förintelsens minnesdag och med allt Ja... Vi ska titta lite grann på lediga lägenheter också på Hedemar bostäder får vi se. De var ju tufft. Det kom ett chockbesked också här i slutet på förra året nämligen. Det var 28 december som Migrationsverket sa upp 57 lägenheter med Hedemora bostäder de kommer att tömmas, oklart när, men det kommer att ske och eh, faktum är att samtliga 57 lägenheter måste rustas upp för väldigt höga kostnader. Det pågår tydligen renovering av helt kvarter i Hedemora för 50 eh, miljoner eh, kronor. Uppgiften kommer från annonsbladet. Man rustas alltså upp ett helt kvarter i Hedemora för 50 miljoner kronor. Snö är också ganska kul att titta på om man inte pillar på den här fjärrkontrollen. Så att man inte ser själva snön här nu. Eh, havsstrand där. någon solkust och så? Nej, där var det inte någon snö. Som jag tidigare sagt så har man ju mycket tomma lägenheter här och eh, det gäller flera orter. Långshyttan har, ett stort antal tomma lägenheter. Det kommer att öka. 30 elever ska bort från Långshyttan och ett antal lägenheter kommer att tömmas också i Långshyttan här av Migrationsverket. Totalt 57 eh, av Västra till exempel var hundratals eh, lägenheter som kommer att tömmas. Oklart när, men det kommer att ske. Troligtvis i alla fall under vårkanten och så. Så blir de uppsagda och töms av Migrationsverket. Eh. 800, 880 boenden är uppsagda i Dalarna av Migrationsverket. Är gamla och tillhör därmed riskgrupper när det gäller covid-19. Uh, eh, jaha, 19 med det. Nej, det är inte 19 precis. Det är kanske 20 kött. Oh. Oklart varför eller inte. Bevis mörktorn lägenheter i Långshyttan som man kan titta rakt varför man bara så några av dessa lägenheter i Långshyttan men då från alla man kallar granen i Björkalén för paradiset skyltarna anger granen och ingenting annat jag tyckte jag lekte till ett femtiotal lägenheter de anger att det finns tolv det kan inte stämma det är en försäkligt massa lägenheter. eh, granen och så. Jag tror att det är delvis också billiga lägenheter men 12 är det inte. Och det är ju 50-talet lägenheter. Det är byggt 93 också. Granen heter alltså Granen och inte Paradiset. Eh, oklart varför man kallar det för det och varför man inte anger alla dessa mängder av tomma lägenheter i långsättarna. Isolering, att hålla sig gömd Antalet mörka tomma lägenheter i kommer snart att öka ytterligare. 30 elever ska bort. Men hur många lägenheter som kommer bli tomma ytterligare, det kan jag faktiskt inte just nu säga. Det kommer man ju att se senare. Att de är tomma så att säga. Man stänger också då kontoret också i Borlänge där senare med ett 60-tal anställda. Man lämnar alltså Dalarna helt och hållet. Det kommer att ske under eh, detta år. Eh, förvisso kommer de asylsökande försvinna från Dalarna. Det är mycket bra. Man ser lite hucklen och så här på gården och så. Huckledamer. Och så. Som fortfarande finns kvar. Men jag tror att de kommer att försvinna snart. Eh, och ett ögonblick. Eh, som jag tidigare sagt så finns det också ett antal invandrare i Långsuttan som var eh, asylsökande men de har fått eh, uppehållstillstånd i Sverige och de är alltså bosatta i Långsuttan. De finns också, de är alltså inte asylsökande, de var det förut. De har varit asylsökande men har fått putt uppehållstillstånd och de bor alltså i Långsötan här. Eller i Hedemora kommun. Men de är alltså inte asylsökande längre. Exakt hur många de är kan jag inte säga, men de finns också. Att även om de asylsökande försvinner bort från Långsötan och Hedemora kommun, Dalarna helt och hållet, så kommer det ändå finnas invandrare i vårt län också som har uppehållstillstånd i Sverige och är bosatta här i Dalarna också rent allmänt. Det var någon som sa någonting om 19 och så under radion där, vet du vad det kan vara. Eh, något konstigt. 19. Eh. Se hur det ska låta där. Mm, där har ni ämnena i Studio 1 s andra timme. Karin Bülow och Helena Groll här. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. The things that we've done have been just incredible, and I couldn't have done them done it without you. So just a goodbye. We love you. We will be back in some form. Ja, precis en vecka sedan maktskiftet i Vita huset alltså. Donald Trump som sa tack och farväl, vi älskar er, vi kommer tillbaka och Joe Biden i sitt installationstal som USAs 46 president. Roger Wilson, vår korrespondent, är med oss nu direkt ifrån New York. Eh, Roger, vad är det som framför allt har präglat den här första veckan? Ja, man kan väl säga att det är en återgång till någon form av normalitet. Ja, det var 19 där förut och så 19, ja 19, ja det var det ju. Tickummatorp, det visst. Uh, gröt i käften har vi inte heller. Vi har in i käften. Ja, ibland kan man äta gröt, men sånt har vi inte i käften idag. Vi har käften. Och här talar vi inte skånska ens Ja, som vanligt har vi lediga lägenheter här. Eh, Garpenberg har vi här. Återigen Garpenberg. Där har man problem med tomma lägenheter och där har vi en eh, trea på 86 kvadratmeter. I Garpenberg, Guldheden nummer ett. Uh, vi ska se här om vi kan ta oss ner också lite grann. Uh, någon liten millimeter och så. Eh, Kopparvägen 6 har vi också här i eh, Garpenberg. Där har vi en eh, tvåa också ledig. Sen har vi ett stort antal lägenheter här på backlinjen 5A och 5B. Men de är så många så att de eh, kan jag inte riktigt. Det är ju eh, sju stycken. Som man absolut vill hyra ut. Ert backna. B. E, där är ju en gammal fin gubbe där med dålig relator som bor i en 3 eh, plus. Men de andra sju är då helt eh, tom. Mm, så att här kommer dessa. Alltså. det är ju sju stycken totalt. Eh, Tvåor och treorna. Som också redovisas i sin helhet här på hedemorabostäder.se snedstreck eh, eh, lediga streck eh, lagen heter. De också är delvis seniorboende. Vi har också backlinjen 9A där samtliga lägenheter är seniorboende för plus 65. En ledig en ledig tvåa där tydligen. Står det på våning nummer eh, ett. Eh, backlinjen 9A, en tvåa ledig. På första våningen va? Våning nummer ett. Eh, Nilsesvägen 12, Smedby, Dala Husby var också en liten etta på 42,3 kvadratmeter. Sen är man tydligen tillbaka i Långshyttan igen. Och så, med ytterligare sådana här renoverat. Vi har back, eh, Björkalén nummer 11B har vi. Det var idag, den tvåa där. Andra våningen är det och eh, 62 kvadratmeter. Där gick jag förbi idag där. Titta uppåt och så. Allmänt på husen där som är fortfarande kvar. Eh, Björkalén 11B. Tvåa. Också ledig på andra våningen ganska hög eh, hyra. Här har vi någonting som heter Stor... Eh, Storhagsvägen. Eh, nummer nio står det. Det framgår inte var det ligger faktiskt. Storhagsvägen nummer nio är en tvåa ledig men jag kan inte placera orten här. Riktigt vad det kan vara. Det framgår inte vilken ort eh, det är. Sex på vägen nummer nio. En eh, ledig tvåa. På sex på vägen nummer nio. På våning nummer ett och eh, sex på vägen nummer nio, våning noll. Det eh, är alltså botten... Eh, <laughs> Då blir det? Bottenplan också ledigt. Och Vikmanshyttan har vi också en etta ledig där på cirka 39. Som jag tror jag sett förut också ett seniorboende som finns i Vikmanshyttan som också är ledigt där. Längst ner en liten etta. Hedemora har vi här också tydligen här. Eh, jag tycker jag känner igen husen där, Östra Järnvägsgatan. I Hedemora, 28B, kvarteret Hästen. Ledig en tvåa. Det står våning ett och sen står det andra våningen så det är lite förvirrat. Men eh, Östra Järnvägsgatan 28B i Hedemora har vi en tvåa också då ledigt. I centrala eh, Hedemora. Eh, Backliden 8A. är ledigt en tvåa. Tvåa ledig längst ner, våning 0. Eh, Backliden 8A det som man brukar benämna som gamla Backliden. Det är totalt åtta hus här i området. Det var som tvåa ledig där. Ja, det blir ju ledig från första maj. Tydligen. Eh, ja. Har ju byggt åtta hus i området här. Eh, och så. Ja, det finns många fler. Antalet kan jag inte säga för att det har jag tappat räkningen på. Men det är många, många fler än de som redovisas. Men äh, jag kan tänka mig faktiskt att de här lägenheterna måste fixas och så först. Man kan alltså inte hyra ut dem riktigt än. Många av de här lägenheterna återkommer också faktiskt flera gånger. Man har sett dem förut. På sex på vägen finns ett antal tomma lägenheter som inte eh, redovisas eh, alls. Eh, så. De finns icke med. Så att antalet eh, lediga lägenheter här i Långshyttan är ju då eh, många fler än det står själva hemsidan där. Frida Stranne, en avslutande fråga till dig också. Vad går det att läsa ut från första veckan enligt dig? Ja, det är verkligen full fart framåt precis som Roger har eh, eh, beskrivit. Eh, Biden inser att han måste visa väldig handlingskraft och att han, inte minst vad det gäller pandemibekämpningen, men också att använda sina presidentordrar till att markera vilken politisk riktning han vill ha. Och sen är det då en oerhört svår balansgång om han hittar bredare lösningar i frågorna. Tennessee, from Nevada, from Mexico, from Michigan, from Ohio, from New York. Earlier in the show, we had Maryland, New Jersey, uh, all over the place. It's amazing the outreach that we have. I mean, I would be, I would be satisfied if this was just a local, you know, uh, community cable news thing like Alex Jones used to do 20 years ago that just got out to about 5,000 people in, in Austin. Even that, I would be satisfied because I know I'd be talking to a very sizable audience. If you picture 5,000, 10,000 people in a stadium, that's huge. The audience I'm talking to now spans the world and it really is incredible that you've helped us get to this point over these many years. And we thank you so much for doing that. And with that note, I go to an even farther locale, Germany. Patrick is called in. Thanks for calling in, Patrick from Germany. You have uh, comments about Biden. I, I so appreciate you calling in and holding. You're on the air, sir. Yeah, uh, first of all, it's amazing to be on at, at Infowars from Germany. <laughs> Wouldn't thought that I would get through. Amazing. Yeah, uh, I, I, would just like to um, to report how the situation is here and and how uh, things are are looked from Germany if you look to the U.S. I mean, I've always heard that uh, actually the U.S. is much more free, and you have Trump, and you have this revolution. We're finally going to drain the swamp, and uh, there's an awakening. Something is going to change. Then, of course, there's there's the, the attack from the media, where there's absolutely nothing neutral or even nice about Trump, or even kind of um, showing the weaknesses of the other side. Right. But still, there was always a feeling that this was something that was going to, to begin. I mean, here in Germany, you, you can say, I don't know how it is in the US, but here you, you can't say anything that is um, even remotely a little bit um, to the more to the right or conservative viewpoint, and I've been already exposed and raised as a as a leftist. Actually, now I have to see that you were right the whole time, <laughs> and especially if I see Biden now. I mean, what has he done? Has he actually said that uh, um, uh, ruling by decree is a sign of a tyrant, and when we did 40, 34 executive orders or decrees under the uh, American system in a week? In the first week, yes, sir. And is it true that he actually said that it's now illegal to call the coronavirus the Chinese virus? Uh, yes, that is a directive that he has given out to uh, his uh, his workers. I don't know if he's made it illegal. I mean, you can't do that. We do still have the First Amendment, uh, so I don't think you can tell people you're not allowed to say a phrase. But I think that's uh, the directive that he's given to the federal government. Nobody in the federal government is allowed to refer to it as that from now on. But I, I love getting this um, this outside perspective, this uh, foreign perspective of America. Uh, it's it's so fascinating because Germany especially is unique because your government actually tends to be fairly um, efficient, right? I know, big surprise. Germany is efficient, but you actually you you have nice trains. You have like a lot of a lot of nice things. I remember being in Italy, and the Italians were like, you know, we pay just as much taxes as, as the Germans, but our trains don't work and they don't run on time and they're not clean. So at least Germany <laughs> has a little bit like they get a little something for the amount that that the government takes from you. Uh, but now you're sort of maybe realizing like maybe it's not worth it. Maybe the stuff we do get from the government isn't worth the strictures that they're placing on us. So I, I love getting this outside outside perspective. What other observations have you made, Patrick? Well, you mean in general uh, in the society or on myself? Because I'm actually, but I'm outing myself right now. I'm a snowflake millennial. <laughs> what uh, Alex would would yell about. Good that you're more kind. <laughs> That's all right. Uh, yeah, about, about any, about, uh, so what's been your perspective of the Biden presidency from Germany? It's been that I don't, that I just get propaganda from the media. Big surprise here, of course, but I haven't realized how far this goes. Mm. I mean, uh, it, it, was just a little uh, excursion on, on the media, not exactly about, about Biden, but that's an interesting thing too. I remember how uh, when uh, Donald Trump was kicked off of Twitter, for example. Okay, uh, everyone was like, "Yeah, well, it's the right thing. It's not enough." When Angela Merkel or, or Chancellor actually says it's not a good thing for some reason, now she is against censorship. I don't know why? <laughs> well, because it's not her doing it, right? It's a, it's an American company doing it. she can't have that. She wants to be the controller. Yeah, obviously. But but what was amazing, one day after that, I read one of our biggest newspapers online. Uh, it was a site online, which is one of the pseudo uh, intellectual uh, uh newspapers. Mm-hmm. <laughs> and big surprise! All of a sudden, one of the writers had on page one an article about how censorship from uh, from Twitter was bad. Mm. I mean, they're changing their opinions by the minute, by the second. I know it, it really is shocking. Well, I thank you so much for the call. It really is amazing to know that we're reaching people in Germany and, and all around the world. And you know, we hope that it's not too late for your country as it's not too late for ours. We're all in this together, and people who love freedom across the world are finding that their governments are doing everything they can to shut that freedom down. And so we hope that uh, Germany can wake up just like America's waking up. We can fight this together. Global. I get asked all the time by listeners and by the media, what am I most proud of when it comes to the show? And it's the fact that InfoWars more than 25 years ago, doing basic research with what the Club of Rome and the CFR and others were actually saying, developed the hypothesis that communist China had been set up to take our jobs and transfer them to China and then make us economically destitute and position us into debt. Well, now China owns the debt. Now China owns Hollywood, all the one-sided trading deals. It turns out our analysis was absolutely dead on. But again, it wasn't that hard. The CFR and others admitted what they were doing, but still others didn't want to focus on that issue. We did. And you focused on it by supporting us at InfoWars. So when you go to InfoWarsStore.com and get all the great supplements, books, t-shirts, films, water filtration, air filtration, all of it, you're funding the organization that literally helped make up the world what's really happening. So that's a big accomplishment for all of you. I want to thank you for your support. I love the Patriot Blend Wake Up America coffee. I just love it. I can't get enough of it. We got a fresh brew right now. That's what fills my mug. That's what fills my belly. That's what fills my soul. Wake Up America Blend Coffee. Folks, we have had this coffee for years at InfoWarsStore.com. Years. Never raised the price. Never. The Wake Up America Blend, the best coffee. The crew here loves it. We drink it every day. And of course, that's just one of the great ways you can support InfoWars here. Everybody drinks coffee, or just about everybody. Why not support InfoWars and keep the coffee supply at your house with the Wake Up America Patriot Blend. Of course, read all the great reviews. Pretty much perfect review there. 4.9 star. When you have thousands of reviews, it's uh, impossible to have a perfect review unless literally everybody gives it five stars. So, I mean, if you have 4.9, that's pretty much everybody gives it a five star except maybe one or two people. Patriot Blend, 100% organic coffee, only available at InfoWarsStore.com. Since the beginning, Secret 12 has been one of our most popular formulas. Now, we're bringing you an all-new version to help you reach your energy peak. Ultra 12 from InfoWars Life takes advantage of the most effective and expensive form of B12 available, methylcobalamin, to provide you with twice the B12. Ultra 12 can help make DNA, support the body's energy production, and help produce healthy blood cells while assisting proper nervous system function. Take advantage of the superior form of B12 and head to InfoWarsStore.com today. Wars.com and get the Turbo Force. I work long hours. I work 18, 19 hours a day sometimes. Sometimes I work 24 hours because we're so short-handed with coronavirus. People don't want to come to work. But uh, some people just taking an option, and I'm cool with that. But anyways, I take the Turbo Force. He's got a product called Turbo Force All Natural. Man, the energy is amazing. I get about 10 hours worth of just sustained energy. Sustained energy. I'm recommending these websites and I'm recommending these products not because I get paid, I don't get a referral fee or anything like that. This is just my personal experience. I know their brands, but their brands and their websites, they're very famous. A lot of people know who they are. I take products from people that I've been listening to for years. And I've been listening to InfoWars.com for years. I've been listening to Dr. Group for years, years, and years. I've taken a lot of supplements from other companies, other places, and a lot of that crap is snake oil snake oil. But the Turbo Force, I take that and I'm good for the entire day. I'm good for like 12, 13 hours at least. But anyways, I can't speak enough to it. Working long hours, I need it. I need it. Turbo Force, Infowars.com. Spanish ladies, farewell and adieu. All right, our caller Patrick from Germany brought this up, and luckily I had the clip on call here, so I'm going to play this and then get his opinion on it. Here's Joe Biden. Uh, last year, I believe, I think it was last year because you'll see the ridiculous social distancing between him and the moderator of this uh, uh, town hall he was speaking at. Here's Joe Biden saying, "You can't legislate by executive order unless you're a dictator." So there's not going to be any delay on the tax increases. No, well, I got to get the votes. I got to get the votes. That's why, you know, uh, the one thing that I, I have this strange notion. We are a democracy. Some of my Republican friends and some of my Democratic friends even occasionally say, well, if you can't get the votes by executive order, you're going to do something. Things you can't do by executive order unless you're a dictator. We're a democracy. We need consensus. Got to take a quick break. We'll be so there you go. Unless you're a dictator, you cannot rule by executive order. Meanwhile, in the first week of Joe Biden's presidency, he has issued 37 executive orders, his latest one banning the term China's virus or Chinese virus. Incredible stuff. What's your, what's your take on that, Patrick, from Germany? Uh, let me phrase it this way. Liar, liar, pants on fire. <laughs> <laughs> Yeah. Everything he I mean, said was a lie and it's all being exposed. It's amazing. I mean, I mean, all politicians lie to, to some degree. or have to bend the truth or it's kind of, you not quite know where they're standing and they change their opinions, but this is just, I mean, wow. Um, I don't know what to say about that, especially doing doing doing useless stuff like, for example, uh, for example this this transgender thing, allowing allowing males that so basically everyone who is a male and just says, well, I identify as a as a female. Yeah. I have no diagnosis, psychological diagnosis. I have no history of that. It's just like, well, I'm uh, I feel like a woman now. Can compete in women's sports. I mean, how many just knuckleheads are going to do this just to have the fun of uh, of annoying some girls at school or something like that? <laughs> Uh, yeah, it's a, it's a great question. Of course, uh, not even for fun, but for accolades. I mean, the guy who won the track meet, you know, the the national track meet in 2018 was a guy who placed like 30 30th place when he was competing with the boys division. He goes to the girls division and he takes first place and robs that accomplishment from a biological woman. What? So, yeah. What did you just say? This is a very sexist statement. We all know it's a no difference between females and males. Not at all. <laughs> Very good. Yes, you, you will. You'll be. You'll be just fine, Patrick. You keep uh, keep those statements going, and nobody will uh, will bother you. You stick to the consensus of the uh, of our moral superiors there in the EU and the in the globalist world order. Well, I thank you so much for your call, Patrick. Uh, I I hope that you keep listening, and I I hope you keep uh, spreading the good news there in in Germany. Thanks so much for the call. Thanks for having me. Bye bye. <sighs> Take care. Bye-bye. Thank you. Amazing stuff. Uh, of course, I, sh- I, should mention this article from Politico just came across my desk. Uh, Merkel sides with Xi on avoiding Cold War blocks. The German chancellor shows wariness towards the creation of contending factions, essentially continuing that move by Germany and other states away from the West and towards China. So maybe I should have kept Patrick on to comment on this, but you know, it's like Merkel coming out and saying, oh, Twitter can't censor people. That's horrible oh, but I, I do like what China's doing over there. It's like, really? The, the censorship capital of the world? You're fine with that? So it's, it's all doublespeak and nonsense, uh, worldwide, it seems. But worldwide, we are reaching out and making inroads. And that's why I want to go now to Mark in Mexico. This will be our international call segment, I suppose. Mark in Mexico, uh, has a comment about seeing the world through biblical glasses. I think referencing something I said earlier in the show. Thanks for calling in, Mark. You're on the air. Hey, I hate to say it, but uh, it's New Mexico, so I apologize, and I don't plan on moving. Drop him. Drop the call. No, I'm kidding. I'm kidding. Oh, All right, it's it's it's New Mexico. Okay. Well, that's fine. There's, you're, you're, you, a lot of callers. Your your street signs sometimes use the metric system, so you're practically a uh, another country there. <laughs> uh, but no, thank you, thank you for the call. Anyway, let's uh, let's talk about what you want to talk about. Okay, quick science test. Um, uh, young Earth creation astrophysicists put an experiment on board uh, Voyager 2 about 30 plus years ago, uh, looking to measure the magnetic field strength of Neptune. Mm-hmm. That was returned to us um, electronically prior to the Hubble telescope being built. And it was determined that the magnetic field strength was, in terms of the age of the heavens and the earth, about 6,000 years. Hmm. If you look at the present day we know that uh, we're in the season of the return of Jesus for the wedding feast of the Lamb and the removal of the Holy Spirit, uh, basically to heaven. In between now and then, we have the Ezekiel 38 war. I would suggest that everybody, fellow sinners, read seriously Revelation and look at what happens after that because we do know the day and the hour that Jesus returns to establish his thousand year reign on the earth. And with that simple thought, I'll leave you with this uh, statement in Mandarin. And I apologize for my uh, my poor Mandarin. Uh, From CBC News, The World This Hour, I'm Blake Prendergast. Manitoba is bringing in new quarantine rules for anyone entering the province in a bid to prevent new coronavirus variants from spreading. Marina von Stackelberg has the details. Manitoba Premier Brian Pallister says he hasn't been tough enough with public health orders. That's going to change. Uh, we don't want to make those mistakes again. Anyone entering Manitoba must now self isolate for 14 days. Since the summer, that rule only applied to people who came from eastern Canada, including most of Ontario. Until now, anyone in the West could come and go from Manitoba without quarantining. These new rules come just days after Manitobans emerged from a strict two month lockdown. It helped the province get its ballooning infection rates, at one point the highest in the country, under control. There are exemptions to the new rules. People who travel for essential work, medical reasons, or live right near Manitoba's borders. Anyone who isn't in Manitoba right now has until this Thursday to get back before the new rules kick in. Marina von Stackelberg, CBC News, Winnipeg. A French court has ruled that Canadian academic Hassan Diab will stand trial in connection to a Paris bombing dated back to 1980. Four people were killed in the attack. In 2014, Diab was arrested in Canada and extradited to France. Four years later, a French court dropped the case due to a lack of evidence. Today's ruling reverses that decision. Three people who allegedly supplied ammunition to the gunman who murdered 22 people in Nova Scotia last April are scheduled to be arraigned in court today. They include the killer's 52 year old spouse. Two men are also charged with unlawfully transferring ammunition. Despite the charges, police say they're confident the accused had no prior knowledge of the gunman's actions. There are pandemic frustrations in British Columbia, pushback against the latest appeal from health officials. Tanya Fletcher has the story. We are so close, but we need to do this now. Provincial Health Officer Dr. Bonnie Henry begging British Columbians to buckle down further. For the next two weeks, I am asking you to do more. Take a step back. We need to make this work. The impassioned plea was meant to inspire a renewed sense of responsibility for the greater good, but it was nearly overshadowed by the resounding question it sparked. What more can I possibly do? I don't see how we could personally be doing more because, you know, we're very careful and we pay very close attention to the rules. We're hardly seeing anyone, anyways. So I don't know what else you expect, and it's just tiring. Right message, wrong way of delivering it. Stephen Taylor is a clinical psychiatrist and professor at the University of British Columbia. Many people are feeling frustrated. They think they're doing all they possibly can. The danger, he says, is that a plea without tangible actions could be an empty one. Tanya Fletcher, CBC News, Vancouver. There have now been more than 100 million publicly reported cases of COVID 19 around the world. A quarter of those cases have been in the U.S., where 425,000 have died. But in California, authorities are lifting restrictions. Steve Futterman reports. In a park in Portland, Oregon, volunteers hand out syringes. The state has one of the highest rates of substance use. California is trying it once again. All regions effective immediately are no longer in the stay at home order. Governor Gavin Newsom is lifting stringent statewide restrictions. There will still be restrictions, but it will vary county by county. Everything that should be down is down case rates, positivity rates, hospitalizations, ICUs. Newsom did this once before last year and the results were not good. Here in California and throughout the U.S., there are continuing complaints that there isn't enough of the two approved COVID vaccines. Yesterday, President Biden announced We will increase overall weekly vaccination distributions to states, tribes, and territories from 8.6 million doses to a minimum of 10 million doses. But he said it won't be easy to get the vaccine into the arms of Americans. The little truth is, it's going to take months before we can get the majority of Americans vaccinated. Months. Biden's hope is to have 300 million inoculated by the end of the summer. Steve Futterman for CBC News, Los Angeles. From the Sky News Centre at 4. Schools in England won't reopen until the 8th of March at the earliest. Children were due to go back after the February half term, but Boris Johnson says coronavirus rates are still too high. Richard Sheriff from the Association of School and College Leaders says there needs to be further guidance. Government need to trust the profession in this. We want to do this well. We're behind all the effort to get children back to school. D- don't have a diktat about what we can and can't do. You know, let's lead this as a national mission together to get children back to school. This is apolitical. The Prime Minister's also confirmed he'll try to set out when other lockdown restrictions might be lifted towards the end of next month. British residents returning from certain countries will have to isolate for 10 days without exception in government designated hotels. Travel from the so called red list for non UK nationals is banned. Home Secretary Priti Patel says there are still too many people coming in and out. The rules are clear. People should be staying at home unless they have a valid reason to leave. Going on holiday is not a valid reason. Downing Street says it's being kept up to date on developments at a site which helps manufacture coronavirus vaccines after a suspicious package was found. The company, which puts the AstraZeneca drug into vials, says its Wrexham factory has been partially evacuated. Three men who were rescued while trying to reach a Second World War sea fort have been fined for breaching lockdown rules. They drove more than 150 miles to Southend, where they took out a small boat which got into trouble. Bailiffs are slowly removing campaigners from a tunnel they've dug under a park in central London in protest against HS2. The group has spent months digging and say they have enough food and water down there for several weeks. And the limit on Vad kul att du vill lyssna på Kväll med Svegot avsnitt 123 i efterhand. Det börjar alldeles strax. Jag vill bara säga att eh, det uppstod en del tekniska problem under sändningen vilket gör att ljudkvaliteten ibland blev lidande. Men jag hoppas det inte är någonting som stör för mycket. Vi arbetar på en bättre lösning till direktsändningen nästa måndag. Sådär, nu kommer avsnittet. Ja, god afton och välkomna till kväll med Svegot. En lite, eh, vi har haft lite teknikstrul här precis innan. <laughs> Eh, det var någon som undrade. Eh, jag tänker så här, eh, Magnus och Björn, har ni startat er lokala inspelning? Det tror jag säkert vi har gjort. Äh, <laughs> Björn brukar vara snabb på det där. Så att där rullar det ser inte ut så på Björns panikslagna blick nämligen. Så jätte, alltså, jättefint. Alltså, här, här spelas det in för glatta livet. Eh, ja, alltså vi hade så mycket tekniskt strul här innan så att jag hade till och med glömt lokal inspelning och att sända på radion. Men nu <laughs> sänder vi på radion, vi sänder på D-Live eh, och på lite eh, mindre trevliga ställen som Twitter och, och, och, Facebook och Twitch som fortfarande inte har hittat oss. Det är ingen som tittar på oss där, så det är därför vi mm. inte blir utsparkade. men vi, vi sänder lite överallt nu. Och vi kan säga så här att från och med nästa vecka så kommer de här måndagssändningarna sändas bara på radion och på D-Live. Alltså inte på Facebook, inte på Twitter och så vidare. Vi ska bort från de där plattformarna. Eh, D-Live är ingen optimal lösning, men det är ett bra mellansteg på vägen till att Library eller någon annan ehm, decentraliserad lösning skaffar eh, möjlighet för eh, direktsändningar. Och det är nämligen på gång. Ehm, så att ehm, så eh, ser det ut och jag hoppas att vi kommer ha någorlunda internetgudarna med oss under kvällen så att vi har med oss från Svenskarnas hus både Björn Björkqvist och Magnus Söderman för att Magnus, lite senare idag så ska du, eh, är det comeback för ett av de mest älskade inslagen i den digitalt sända radions historia. Men så är det, så är det ju. Vi, eh vi kommer ju köra på med eh, fantastisk fakta. Inte bara fantastisk, utan jag har hittat en bra rubrik för det här. Va? Eh, helt säkert, mer eller mindre sann och fantastisk fakta. Eh, eftersom att jag har en sån här Thomas Tvivlar i form av Dan Eriksson som har gjort det till sin livsgärning att säga emot all fantastisk fakta som levereras. Mm. Ja, men det, det ska nog bli bra. Och, alltså, mitt internet är också inte helt optimalt. Och på onsdag ska jag få besök från, inte internetgudarna, men åtminstone min bredbandsleverantör som ska komma här och byta någon jack och hålla på för de tror att de vet vad som ska vara problemet. Mm. En stor fördel med det är att jag kommer få eh, router och så vidare närmare där jag har mitt kontor. Just nu har jag en 50 meters LAN-kabel som jag drar genom hela hemmet när det är dags för sändning. Eh, och det kommer jag slippa då, utan jag kommer ha liksom internetuppkopplingen här uppe på kontoret. Eh, och det ser jag fram emot för att det, det här är inte, inte optimalt. Björn, hur optimalt är ditt liv just nu? Eh, jo då, det är alldeles förträffligt faktiskt. Jag har precis flyttat. <laughs> eh, jag är färdig med min flytt nu här i helgen. Tre i natt blev jag färdig. Eh, så nu eh, är jag klar och kommer inte längre hålla på och flytta varenda helg utan ägna mig åt andra saker. Det är Ja, ja men det är skönt att <laughs> få det överstökat i alla fall. Det är inte, nu har ju du, gjorde ju du det till både passion och eh, levebröd under några år, det här att hålla på och flytta, fast för andra då. Mm. Men det är inte så kul att flytta. Eller det finns någon ren, renlighetskänsla, eller liksom man, så här, ja, men man, få, man får chans att kasta bort massa saker och sådär. Lite som vi pratade om i, i fredagstinget, i, senare nu fredags, om heminredning. Men eh, det är också rätt träligt när allt ska plockas upp och eh, det är lätt att man, man skjuter på det där. Det blir ju inte kastat riktigt på samma sätt heller. Alltså det, det är ju när man ska Eh, kasta in lite konstens alla regler så ska man sitta och fundera över sakerna och sådär. Man ska ju inte bara, nej, shit, den här soffan får inte plats, den slänger vi. Utan eh, det, det, är olika, helt olika skolor. När vi flyttade eh, ner från Sverige till Tyskland nu, senaste gången eh, så eh, var det ju lite så. Då hade vi ju ett visst antal kubikmeter på, på lastbilen. Eh, och det var en del saker som inte fick plats och de fick man ju ge bort till grannar eller försöka åka iväg till tippen med eller sådär. Men sånt är livet. Eh, hur har din helg varit Magnus Söderman? Den har eh, varit ganska bra tror jag. Minns inte alls vad jag har gjort med den. Men den, jag står ju här i alla fall va? Alltså, du, är, du är typ den nyktraste människa jag känner, men du minns aldrig vad du gjort under helgen. Nej, men det är faktiskt förvånande dumt. Men eh, det är, sen är det också varje gång, när vi har kommit så här långt i, i programmet, då, då har det liksom börjat lugna ner sig. Nu står jag och retar mig över själva positioneringen här med kameror och allting. Jag, jag är inte alls nöjd med det här, Björn, kan jag säga. Jag är så <laughs> missnöjd. Mm. Eh, I musiken tror jag att vi vänder på det här jävla bordet eller någonting. Alltså, för det här är inte alls bra. Va? Hur då? Nej, det vet jag inte. Det får vi se då. Vi håller på med det mitt i musiken när det är dags. Jag gillar att det inte, alltså om ni tittar noga på, eh, ni ser på videosändningen, på stativen till eh, mikrofonerna så är det ett hakkors som håller på att växa fram. Jag vet inte om ni ser det, men det är på gång alltså. Ja. Det är små, små justeringar som behövs för att det ska innebära fängelse i den här sändningen. <laughs> Ja, men det är det att vi försöker att göra det bästa av två världar. För hade vi sänt radio nu, då hade vi stått så här och det hade varit hur bra som helst att prata med varandra och så. Mm. Uh, hade vi sänt Eh, tv, då hade vi stått på ett helt annat sätt. Nu gör vi både och då, som sagt. Ja, eh, och då blir det bara skit. <laughs> eh, och det gör också att jag blir då väldigt sådär, eh, minns inte alls vad jag gjorde i helgen för att jag tänker bara på allting som är kring det här och det är inte alls, eh, inte alls behagligt. Det är ju inte superbekvämt detta och jag känner också att jag står på fel sida. Jag har ju blivit van vid att stå på andra sidan men sen sa Magnus att nu ska du stå där vid mixerbordet. Och, ja, ja. Det är egentligen ingenting att göra men jag blir orolig ändå. <laughs> Det är alltså riktigt, så när vi kommer riktigt tillbaka, neurotisk. <laughs> när vi kommer tillbaka efter musiken så kommer det vara en annan uppställning. Jag, jag lovar. Laguppställning? Ja, <laughs> det är också. Det kommer att vara två snygga tjejer som står här. Uh, det är bra sätt att få folk att hänga kvar under sändningen. Ja, lovar, snygga ja. som fan kommer de vara. Det här Själv är ju eh, kväll... Eh, jo, jo då, absolut. Jag har haft en, en trevlig helg. Jag var ute och åkte skidor igår igen. Um, det, det hade kunnat gå bra fel valla vet du. Så det ja. <laughs> var lite segt men, ehm, men det var trevligt ändå. Eh, jag och eh, sonen, eh, när vi kom på att vi hade fel valla så där efter mm, så 25 <laughs> minuter kanske, så då var det snowracer istället ja. i backen. Men, man, men hur ja, noga är ni med vallat då? Alltså det finns ju... Det finns alltså, ju jag kan ingenting om det där utan min, min svärfar var med och eh, han vallade och sa att nu är det minus ett, så då ska vi ha det här. Eh, och sen när vi kom fram så var han, eh, och började köra och sa, ah, fan nu har vi vallat fel, det, det snöar jättemycket och det är nysnö och då behöver man det här. Och för mig kändes det bara som att jag typ bromsade hela tiden. Mm. Så det var felvallat, eh, tror jag. Men, Eller så är jag bara usel. För när jag var liten då fanns det typ tre sorter. Liksom. Det var det man hade. Så här. Nu, nu väljer vi på de här tre och det var för plus, minus och noll. Ja. Men mm. nu när man kollar på tv så fattar man att de håller ju på, alltså det, det där är ju sinnessjukt vad de håller på med. Det är ju, det är inte skidåkning huvudsakligen de som tävlar i det här utan det är ju valla, alltså kemitävlingar. Mm. Eh, sinnessjukt är det. Fruktansvärt. Jag tar avstånd. Jag försöker se om det finns någon koppling till walla, alltså det här arabiska ordet. Walla, jalla, walla, <laughs> walla brorsan. Nej det gör det inte. Nej, nej men det, det gör inte det. Slut, sluta leta. Sluta leta. Ja, jag får nog leta mer bakåt i vår historia. Kan, men kan man, kan man... Satt i lokaler kan, i, i, Valhalla. Och... Nej, nej, nej, nej. Men kan man åka längd på sandiner? Det undrar jag. Eh, ja, varför inte? Det är bara Om man har rätt. Walla! <laughs> jag fick jag den. Uh, fick till den. Det är roligt för att min, min sexåriga son har, han har typ förstått sin första roliga historia nu. Ja, oh, uh, bra. När vi brukar läsa Kalanka och sånt, då finns det ju ja, roliga historiesida. Och sånt där. Mm. Och då, uh, han fattar aldrig skämten. Jag liksom märker ju det. Mm. Ibland skrattar han fast han inte fattar. Nu har han fattat ett skämt och han går och säger det hela tiden. Han är så glad över att han har fattat det. Är det en ordvits eller vad är det för typ av skämt? Ah, vad kallar man en kamel med tre pucklar? Eh, missbildad, gravid. Och det, det tycker han är så roligt. det, <laughs> var roligt. Det, det, är så. Fan, det här är ju Kväll med Svegot, eh, vårt lilla mysprogram på måndagkvällar där vi samlar eh, lyssnare och tittare och eh, kör ungefär två timmar. Vi snackar om viktiga saker men på ett ganska avslappnat sätt för det mesta. Eh, men Radio Svegot har ju så mycket mer. Vi har ju morgonradio som har en hel del nyheter och annat som sänds mellan 8 och 10, tisdag, onsdag, torsdag. På tisdagkvällar så sänds vårt filosofiprogram på gamla och nya stigar med eh, Jalle Horn och vänner. På onsdagkvällar så är det veckans hädelser som brukar gå hårt åt ett ämne i taget. Förra onsdagen handlade det om anarkotyranni. Torsdagskvällar så sänds eh, sportprogrammet Passningen. Det är Sveriges enda politiskt inkorrekta sportpodd. Och på fredagar så kommer ju då Fredagstinget där tre personer väljer ett varsitt ämne och sen levererar en dom. Än så länge har de tre personerna varit vi tre, men det kan komma att ändras i framtiden. Vem vet? Ehm, vi kommer också här i veckan eh, presentera ett nytt program som kommer ut på mm. söndagar. Men det berättar vi mer om i veckan. Det gäller att hålla koll på svegot.se. Ja, eh, ikväll så har vi eh, flera större ämnen att prata om. Eh, vi ska prata om Joe Bidens första vecka. Det har hänt väldigt mycket. Många är besvikna. Eh, inte bara Trump-väljare, utan Trump-väljarna börjar nu ha roligt istället. Så det har, blivit, det har gått väldigt fort det här innan, innan eh, tårar eh, utbyttes med varandra och så vidare. Sen så ska vi också tala om eh, public service med anledning av SVT Agenda som sändes igår söndag. Eh, ett eh, hårresande inslag kan vi väl säga. Och eh, sen så ska vi tala om det som vi har valt att benämna ariernas aber, nämligen Sverigevännernas naivitet. Och någon gång här under programmet, gäller det att vara uppmärksam, så eh, kommer vi att Eh, gå igenom Magnus mer eller mindre sanna och fantastiska fakta. Och jag vill passa på också att tacka till er som är med live på eh, D-Live eh, i chatten och i chatten på Telegram och ni på D-Live som skickar citroner och glassar och andra fina donationer till oss. Stort tack! Som ni ser behöver vi mer citroner och glassar. Eh, det, <laughs> det vore väldigt, väldigt bra för oss. Eh, så tack nu Viktor och, och, och Rolf och kapten K säger jag här, jag ser inte hela namnet, eh, som är de som har donerat mest hittills under kvällen. Och såklart, stort tack till alla er som har tecknat en stödprenumeration på eh, på Svegot, på Radio Svegot genom att gå in på svegot.se plus. Det är tack vare alla er som vi kan fortsätta producera de här programmen, göra dem bättre och nå ännu fler svenskar med det här viktiga budskapet. Så låt oss eh, hoppa in på kvällens eh, första ämne och det är eh, Joe Bidens första vecka som president. Ehm, vad, har han åstadkommit någonting än, Magnus? Ja, det har han tycker jag. <clears throat> Han, han, han visste ju inte riktigt själv vad det var han åstadkom. Ehm, det ska vi återkomma till också när det gällde hans eh, hans massiva eh, utbrott av sådana här exekutiva ordrar från Vita huset. Um, han visste inte själv vad han gjorde, tydligen. Sa han i alla fall. Eh, men, men det har hänt en hel del. Det, det, det, första intressanta var ju det som hände innan han ens hade, i princip, innan han hade liksom kommit till Vita huset och satt sig. Uh, och det var ju att uh, Världshälsoorganisationen uh, kom på att man skulle använda de här PCT, PCP, jag kommer inte ihåg vad de heter, någon, form av covid-tester på ett annat sätt. Ja, PCR-tester. Man har gjort fel under hela tiden. Det kom på ett annat sätt. Och det, det nya sättet som WHO sa två timmar efter att han hade utsetts som president det var att uh, man ska räkna på ett annat sätt vilket kommer trycka ner då talen. Um, <laughs> det, det, var också så att uh, <clears throat> en del borgmästare så där började prata om att de skulle öppna upp sina städer i USA. Um, ehm, mycket, mycket sånt där som, som, som hände liksom, uh, ovanligt snabbt och så. Men det är lite som vi hade sagt hela tiden så det hade man ju väntat, väntat sig någonstans även om jag tyckte att det blev, eh, det blev så liksom löjligt uppenbart. Eh, vidare har man ju lyckats, det tog inte så lång tid heller innan man började med trupptransporter i Syrien. Uh, och det är väl det, det, första som eh, lite större utrikesaktiga som dök upp där vi eh, kan, kan få, få lite känn för vad som väntar. Och, och det, det tyder ju på att, att han liksom kommer att köra igång den här eh, gamla vanliga amerikanska utrikespolitiska eh, karusellen. Va? Så att, ehm, mm. det var ju en sak som dök upp. Och det där det, det pratas lite olika beroende på vem man, pratar med om. Det vissa säger att ja, men det har gått eh, konvojer från, från, Syrien, eller från Irak till Syrien under hela tiden och sådär. Att det här är ingen, ingen större grej. Men andra menar på att det, det definitivt är ett tecken på att det är någonting som som kommer hända där. Ja, så att, mm. så att den, den lilla delen har vi också naturligtvis. Eh, jag har mina show notes på telefonen här av olika skäl. Eh, ja, nej, men det, det, <laughs> det, är ju, och det är flera sådana här saker som sker direkt i anslutning med att han, han blir president. Och det, han vill ju, och det har han ju sagt, han ska göra egentligen Trumps år ogjorda. Eh, och det är därför som han då eh, ska stoppa bygget av muren, vilket blir intressant för att eh, den amerikanska staten, den federala staten, har ju skrivit kontrakt med ett antal entreprenörer som ska bygga den här muren. Som i sin tur har gjort stora investeringar. Så att vi har, lär ha rättsfall av Guds nåde att vänta från de här företagen som eh, Joe Biden nu försöker tvinga i konkurs. Många av dem ligger alltså ute med, eh, med stora summor för material och annat. Eh, och det, det, här håller på att segla upp till en riktig eh, problematik. Och då är ju frågan, ska Biden betala hela kostnaden för muren men inte få någon mur? <laughs> Alltså det skulle inte förvåna en, för att eh, de gör ju så mycket konstigheter de här människorna. Jag tycker att, att eh, att det är tydligt eh, just att, att, att det handlar om sådana här principer som får kosta lite vad det kosta vill. Eh, vi har ju den här Keystone eh, Pipeline XL. Ehm, det finns en redan som ska skicka olja och naturgas över och kring USA men också en, en förlängning då som ska gå ut upp till, till Kanada. Massor med jobb, tusentals jobb. Men, och, och den var liksom på gång, alltså Barack Obama stoppade den. Sen sattes den igång Eh, och nu stoppas den igen. Det innebär ju att alltså, så lång tid som det här håller på, den tidsspannen, och de enorma summorna som, som man bara leker med. Eh, och det kan man ju säga då att ja, men Trump han satte igång den fast den var stoppad. Ja. Och sen, sätter, sen stänger Joe Biden av den um, och, och, sätter människor på bar backe. Eh, och, ah, de gör, och, och, det är här egentligen själva, själva liksom det löjliga med att du har ett val vart fjärde år med så mm. enorma allvarliga, alltså det kommer aldrig bli någon jävla pipeline. Och den kommer inte heller inte byggas. Den kommer vare sig byggas, det är som Schrödingers pipeline. Den är både byggd och inte byggd på samma gång. Och så här kommer de hålla på för evigt i den mån att någon annan skulle få makten. Uh, för att, <laughs> som du sa, han går in i presidentskapet med att jag ska riva upp allting som Trump har gjort. Ska jag riva upp och göra hans fyra år ogjorda. Jaha, ja. Uh, Jo men i det fallet så fungerar det, alltså där kommer det ju hålla på fram och tillbaka, fram och tillbaka. Det är ju värre med en del andra beslut som han nu kommer med att eh, de här, jag lärde mig ett nytt ord här nyligen då, dreamers. Eh, människor som befinner sig i USA, eh, födda här men inte, där, eh, där man inte har medborgarskap utan eh, är barn till illegala invandrare, att alla de ska få stanna. Eh, det handlar om någon miljon människor. Mm. Uh, och det, det, är mängder av sådana här olika beslut han direkt har fattat redan första dagen, att mängder av främlingar ska få lov att både komma och stanna. Det är svårare att vrida tillbaka i en handvändning. Alltså eh, att uh, stoppa och sätta igång byggen av olika slag, det må vara illa och det må vara bortkastade pengar, men här handlar vi om en hel befolkning som man bygger om och som inte kan byggas tillbaks hur lätt som helst. Nej, men visst. Och, och om vi tittar på en annan sån där sak, det är ju det här som han nu gick in och helt och hållet eh, förstörde eh, tjejidrotten. Så vitt jag mm. förstod det. Ehm, för ja, att genom att tillåta, uh, vad, säger, vad, heter det? Män. Just det, män med tuttar. Män med tuttar, män med tuttar. Får, får delta. Mm, ja, alltså inte tjocka män med tjockistuttar utan... De får också delta. Ja, precis. Får de det? Ja, men det var nästan så. För att då tittar du i texten så står det att alla ska få vara vad de vill och alla ska få ja. göra, vara med i tjejidrott. Jag tycker alltså, du ska inte få göra något eh, hormonprov eller så för att se huruvida det här är en kvinna eller man. Alltså, man skulle kunna då gå igenom en hormonbehandling eh, och säga att ah, nu är du tillräckligt mycket <laughs> kvinna. Jag försöker liksom resonera kring det där, men det är inte ens det, utan om du säger att du är en kvinna så är mm. du en kvinna. You det, blir inte ens, det blir inte ens det här Crocodile Dandy-greppet för att <laughs> testa. Men det, det, är det jag tycker är så kul också. Eftersom, eftersom jag tillhör ju patriarkatet. Uh, jag, vet inte, jag har inte sett det på de senaste mötena. Men jag antar att ni fortfarande är en del av klubben. Um, ehm, ja, Och, och, jag menar, vi har ju haft det här som länge som, som en idé. Alltså, vi lanserade ju det här med transsexuella och hela den här idén. Uh, för att få in oss själva, alltså männen, i kvinnor. Vi vill ju förstöra kvinnoidrotten. Och vi är på god väg att lyckas tack vare Joe Biden, en av våra profeter. Um, för att det vi gör är att vi ser till så att ja, men till exempel jag skulle kunna gå in i dam, ja, inte vet jag, konstsim säger vi. Och så ska jag kunna tvinga mig till att få vara med där. Liksom. Eller något annat. Uh, och, och, och, det var ju själva syftet med det här, det var att förstöra damidrotten, vilket vi är på god väg att göra. Så att uh, go men, uh, för, att, för att det är så det blir. För det är ju inte, inte, inte ett frumtimme i världen som får för sig att, eh, att hon är... Ännu en seger för patriarkatet. Ja men så är det. Nej men det finns ju inte ett fruntim i världen som kommer på att fan jag, jag, är, jag är kar. jag ska vara med i brottar-SM. Liksom. Det, det, det händer inte. Däremot att så här, ja, men jag ska nog vara med i brottar-SM för tjejer. Liksom. Du vet de dominerar, vi har ju flera sådana redan. Så att, nej, men det, det, det här kommer ju bita feministerna i arslet, vilket jag tycker är jättekul. sen skiter jag lite grann i att han pajar hela den här idrotten. Det, det, någonstans är det bara bra. Liksom, låt det rasa, låt det falla. Um, så får man hitta på alternativa ligor och se. Det finns något som heter lingerie, lingerie football i USA. Där kan ni, det kan ni spela. Där tjejerna alltså. Um, <laughs> googla på det, inte om flickvännen sitter bredvid bara. <laughs> och gör det i sånt här inkognito-fönster. ja, gärna. gärna. Var beredd på Eh, men men eh, den här pipelinen då, det som gör det lite kul, alltså, för mig är det ju totalt egalt om USA bygger denna pipeline eller inte. Eh, jag är inte helt insatt i deras liksom, storpolitik kring det där och om det har något med Ryssland att göra. Men det som är intressant är ju att ehm, fackföreningen Liuna, som stöttade Joe Biden, nu är arga på Joe Biden. Och de går ju ut då med, eh, på Twitter då skriver “Pipeline construction has been a lifeline for many Leuna members uh, across the country. The anticipated decision to cancel the Keystone pipeline will kill thousands of good paying union jobs”. Och så är de väldigt, väldigt besvikna då på att uh, de röstar alltså på en, på en presidentkandidat som går till val på att stoppa bygget. Utav, han, han, han hade med det här i sin plattform, ja, att han skulle göra det. Ja. Sen när han gör det så blir de arga på honom. Ja. För att det här betyder ju att deras medlemmar blir arbetslösa. De blev av med orange man. Eh, I alla fall. Men det här är inte bara dem. Det har varit samma, samma ljud i skällan uh, när det kommer till um, fracking, eh, för, fra, fracking, de som organiserar fracking, frackinggubbar, gruvbrytare eller vad det ska kallas. Har jag också varit arga. ska han stoppa fracking? Ja, han sa ju det. Trump, mm. Jag minns ju den här debatten där han liksom tvingade honom att er Jaha, ska han det? Sen så har jag sett sådana här fantastiska tweets. Det, det, bästa tweetet av alla, det var han som var sur på att de just stoppade Keystone eh, Pipeline. Så skrev han det att fan, min röst på, på Joe Biden eh, har just gjort mig arbetslös. Eh, det här var ju jävla dumt sådär, jag ska aldrig mer rösta på honom och så. Då sa det någon som sa, men, men mär, visste, alltså, märkte du inte, hörde du inte att han sa att han skulle stoppa det här? Och på han, då den här killen som blev arbetslös var att jo, jo det hörde jag att han sa. Men han är ju politiker så jag tror, jag tror inte på allt han säger. Mm. Den där har vi. Thanks for killing my job on the pipeline. <laughs> You were a waste of a vote. I rather have Trump at least I was able to work. Och frågan då, why did you vote for Biden? He said he was going to do this. Politicians say they're going to do lots of things. I didn't actually believe that he would cut our jobs. uh, <laughs> alltså visst, uh, vi kan ju skratta åt och tycka att uh, att det här är kul. Det kan ju vara någon som bara jävlas och driver. Men jag tror inte det. Jag, för, att, för, att, jag har märkt det så många människor som har blivit så upprörda på att Biden eh, faktiskt gör en hel del av det han sa. Jo, mm. men det, det, är ju ändå om man, om man jämför med svenska valrörelsen inför senaste valet, eh, eller om det var näst senaste, så gick ju, ja senaste året, så, så gick ju, um, uh, vad heter de som tar hand om hyresgäster? Hyresgästföreningen ja. heter de de gick ut med flygblad och de sa att rösta inte på Moderaterna, rösta inte på Sverigedemokraterna, för de vill eh, införa marknadshyror, utan rösta på Socialdemokraterna. Och sen så har ju sossarna sagt att vi tänkte, vi tänkte nog skaffa <laughs> marknadshyror <laughs> efter valet. Då är det ju ändå då har ju de gått emot vad de har sagt. Det är fortfarande fantastiskt roligt. Underhållningsvärdet är ju enormt. Till skillnad från Sverigedemokraterna som inte heller har sagt att de vill införa det och har röstat emot det. Eh, men här har vi ändå en, <laughs> en <laughs> en kandidat som säger att han ska göra någonting. Folk jublar och springer dit. Han röstar vi på. Och sen blir de förbannade för att han gör det han har lovat. Det är inte ofta man ser det ändå på det sättet. Nej, nej men det är inte det så inte. tydligt. Men, men det kan ju också, ja, jag vet inte vad, vad det beror på, men, men jag kan säga att orsaken till att Keystone Pipeline är intressant, eh, det är också för att eh, eh, Donald Trump gjorde USA helt oberoende av olja och gas från någonstans annan, någon annanstans i världen. Mm. USA var alltså e självförsörjande av, av, av detta. Det ändrar ju då. Eh, genom, att, genom de här åtgärderna och flera andra så kommer Joe Biden se till så att USA återigen eh, måste köpa olja utomlands ifrån. Eh, och gas. Ryssland kanske, inte vet jag hur Kina har några gastankar de skickar iväg. Eh, Mellanöstern naturligtvis. Eh, och så blir det dags för nya nya krig. Och det är där vi har det som händer i Syrien. Vi måste koppla det till varandra nämligen. För det som händer i Syrien, den här konvojen som går från Irak, den går ju till oljefält kontrollerade av PKK. Um, ehm, så mm. att i det fallet är det de då USA Ja, de köpte ut av Isis förut och gjorde i Turkiet Plus också. att du har eh, en, en, stor anledning till att USA understödjer islamistiska terrorgrupper, eller gjorde det fram till Trump. Trump gjorde det till viss del också, men han drog tillbaka det bit för bit eh, mot eh, Bashar al-Assad och mot Ryssland är ju för att man vill kunna dra eh, en gasledning genom Syrien upp till Europa. Eh, mm. för att på så sätt få bort ehm, Rysslands möjlighet att... Idag är det mycket av den gas som köps i Europa kommer ju från Ryssland. Och eh, vid den här Nord, Nord Stream heter den va? Mm. Och eh, då har ju USA, är det från Kuwait? Ja, det är något, något av deras, eh, någon av de här Gulfstaterna som de, som de är nära allierade med som de vill dra en gasledning och den, måste gå, den behöver gå genom Syrien eh, för att komma upp till eh, Europa. Eh, och det är också en bidragande orsak till att man, då, man försöker få bort Bashar al-Assad, för Bashar al-Assad är ju eh, nära allierad med Ryssland. Och det är också en anledning till att Ryssland är nere och slåss i Syrien. Det är inte bara för att de vill stötta Assad, för att de tycker att Assad är en skön kille. Det är också för att försvara deras geopolitiska och, och ekonomiska intressen i gasförsäljningen till Europa. Eh, Tyskland kommer inte lägga, i, lägga sig i diskussioner om gas. Det har de sagt. Det, är inte, det, är, det låter de andra sköta den här, den här gången. har de sagt. Det, bor, det bordläggs. De lägger det på Jag tror de avvaktar och sen kommer det något riktigt <laughs> stort. Jag vet inte, är de lika stora gasimportörer nu som de var för ett tag sedan? <laughs> Eh, Jag kan inte svara på den frågan. <laughs> Nej, det är klart. Eh, nej, men där har vi det. Va? Så att, eh, det är ju mycket som Biden gör som kommer bli problematiskt för dem. Ehm, både sådär känslomässigt naturligtvis, eller att, att, att eh, tjejfotbollen eller tjejidrotten får, får problem eller att, de inte blir energi, att, att energin blir som den blir. Uh, det, det, är ju, det är ju, för övrigt så såg jag också att han, eh, Trudeau, kanadickan där, han vart ju sur på Biden också. Ja, just eh, för just den här pipelinen. Mm. Ja. Och han är väl ändå, har inte han varit och typ pillat på Greta och sådär och, och de har hyllat miljön tillsammans och sådär, för mig det det är sånt jävla skenheligt hyckleri allting. Det, är men... teater, blir teater alltihopa. Ja, det här, ja. Återigen, eh, fredagstinget i fredags när vi pratar om när jag pratar om naivitet och liksom hur vi ska tolka allt de här människorna säger. Vi måste förstå att vad de säger inte spelar någon roll. Eh, de vill bara avancera sin egen position. Ja. Vi har ju, eh, Björn var inne på det, och det är viktigt för det handlar ju om, om, eh, det, handlar om det, det som, som är liksom, um, nativiteten och uh, demografin. Uh, och det var ju det här med dreamers och så. Eh, det, det, det talas ju om en, en amnesti på gång. Eh, alltså en, massa, en, en, amnesti som i princip garanterar demokraterna eh, evig makt i, i USA. Återstår att se om det blir så. Men det vi vet i alla fall, det är ju att Biden har stoppat alla utvisningar. har han gjort nämligen. <laughs> och det, det sitter ju ganska många hispanics, då, sydamerikaner av olika slag i eh, förvar hos ICE. Eh, och ICE är då eh, den här migration, som också har hand om att, att spåra upp och utvisa människor. Ehm, och då har det gått ut då, jag vet till ICE i Texas tror jag det var, så gick det ut ett, ett mejl helt enkelt från chefen som sa släpp alla. Släpp dem, släpp alla. och då är det här människor som sitter i förvar i väntan på utvisning. Många av dem är misstänkta för brott. Mm. Det är därför de har blivit hittade och satta i förvar. Det är, inte, det är sällan de hittar någon, någon Pedro som liksom fixar i jorden och, så där och plockar in honom. Utan det, det är nästan alla misstänkta för brott. Det var det här som, som Donald Trump eh, pratade om första gången han, när han blev vald. Då. Att, att eh, man släpper dem fria och, och det är det man gör. Eh, och nu gör man det på brev. Så att jag tror att det var i bara Texas är det 7 500 sådana här som ska släppas fria. Det är mördare, drogbaroner, eh, våldtäktsmän och våldsmän eh, generellt. Då. Eh, och orden är släpp dem fria och det där kommer att fortsätta. Så att, ja, det, det är ju... Eh, han, ja, han gör i alla fall det han sa, eh, så att det, det får man väl ändå ge han. Lite som Trump ändå, faktiskt, på det mm. sättet. Ja, och det intressanta är ju då att eh, så många människor sägs ha röstat på honom. Och det är ju intressant för att om vi utgår ifrån att det inte var jättestort valfusk, alltså bara för diskussionens skull nu. Jag vill ja. inte, ja det var valfusk, okej, okay, ja, ja ja. det var valfusk då, vad fan. <laughs> Ta det lugnt med detta, vi, för att vi ska kunna föra den diskussionen. Vi utgår ifrån att valfusket var så pass litet åtminstone att det inte påverkade vem som vann. Um, så är det ju ganska talande att de här människorna enbart har röstat mot Trump för att de har fått lära sig att de ska rösta mot Trump. För man ser ju att intresset för Biden är ju minimalt. Och, och, det är också intressant för att man försöker få det till att ja, men de yngre, de röstar på Demokraterna, de röstar på Biden. Det är ju liksom eh, gamla vita gubbar i stort sett som röstar på, på Trump. Det är den bilden man vill förmedla. Men är det då inte intressant att Eh, när eh, Biden sänder på YouTube, eh, vare sig det är hans installation eller någon presskonferens, nästan ingen som tittar. och om man, liksom man tänker på hur många som bor där. och dessutom har du en, alltså en förkrossande majoritet neråt-tummar på YouTube istället för uppåt-tummar. När Trump sände var det tvärtom. Och Det här hade varit rimligt om det var så här, ja, men Trumps väljare det är unga killar som sitter på nätet. Medan Bidens väljare är liksom gamla pensionärer som inte använder YouTube. Men de säger att det är tvärtom. Men allting, alltså det finns ju ingenting som tyder på att det de säger stämmer. Om det inte bara är så att människor, som sagt vi utgår nu ifrån att valfusket inte var omfattande, de har gått och röstat på Biden de, utan att liksom bry sig om Biden det minsta. Enbart för att de under fyra plus år har matats från liksom skola, media, eh, kulturetablissemang och så vidare om att Trump är den nya Hitler, Hitler är dålig, låt inte Hitler vinna igen. Mm. Det, det, är ju liksom Jag tror den... Det är så. Mm. Jag tror det kan stämma. Uh valfusk eller inte. Jag kastar också in den så slipper jag <laughs> ducka för de angreppen senare. Eh, oavsett valfusk så tror jag att väldigt många av de som röstade på Biden är fullständigt ointresserade av politik. De har ingen koll alls på, alltså mindre koll än gemene svenska väljare. Jag, jag tror de totalt bryr, alltså de bryr sig ingenting om politik utan de gör bara vad de blir tillsagda av eh, favoritidolen eller av eh, liksom skvallertidningen de brukar läsa. De har ingen koll. Jag tror att den, den alltså, eh, om du tar den, den <clears throat> mest korkade europeen och sen så jämför han med den mest korkade jänkan, då hamnar du alltid att jänkan är bra jävla mycket dummare. Jag är inte säker på det. Uh, nej, men nu säger vi det för argumentets skull. <laughs> men det, det, jag vill ha sagt det är att uh, Instagram har alltså sett till så att människor som in, alltså de, har tvi, de tvingar människor att följa Vita huset och när de försöker att inte göra det, då får de inte avfölja Vita huset. Nej. Det går inte. Eller jo, de, man kan tro att man gör det, sen dagen efter följer man plötsligt Vita huset igen. Ja, just det. Eh, precis. Så. Och, och, vi såg en bild där tidigare också, det Vita huset gjorde då när de hade sänt ut och liksom de märkte att det, det, nästan, det var 300 000 visningar. Ja. Eh, 13 000 neråt tummar, 3 000 uppåt tummar. Alltså det här är väldigt, 300 000 visningar är väldigt, väldigt lite när det är en stor sändning från Vita huset. När Trump sände var det alltid miljontals visningar. Eh, det man gör då är att de, alltså, de avlistar eh, så att du kan, du kan inte hitta filmen om du söker på den, du kan bara hitta den om du har länken sedan tidigare. Så att den finns inte på deras sida, för att, för att försöka dölja. Något annat som hände, eh, som var väldigt intressant, det var ju att YouTube eh, verkar ha gått in och rensat i omröstningarna. Eh, där folk har då skärmdumpat när man har 13-15 000 neråt-tummar. Och sen plötsligt, några minuter senare, så är neråtummarna på 2000 eller 3000. Ja. Ja. kanske och, ångrar sig. eh, <laughs> eh YouTube säger ja ah, men det där var, det var trolletummar. Liksom. <laughs> så, de, räknas inte. Det kan man alltid förklara allt med, det är så fantastiskt. Ja, men det, det, <clears throat> det är fantastiskt, när vi ändå är inne på sociala medier så har ju de verkligen också Egentligen inte. Det, det skiljer sig inte sådär vansinnigt mycket mot hur vi vet att det har varit. Jag, jag, jag tycker att det var lite samma Um, nu ska vi se, vem var det innan Barack Obama? Vad fan var president då? Oh, nu är vi långt tillbaka i tiden. Vad sa du, innan Obama? Innan Obama. George Bush. Det var Bush. Den yngre. Det var Bush, ja. ja mm. just det. Eh, för jag minns att det var också det var bråk och elände och skit innan där. Eh, mycket, alltså jag gillade inte George Bush, det, var, det, det kan man ju lugnt säga. Eh, men jag minns att man pratade om det där, vi pratade om det där. Jag vet att jag sa någonstans, någon gång eller flera gånger att så fort, alltså låt bara Obama vinna så kommer de här äh, problemen liksom lösa sig. Det kommer sluta vara våldsamheter och sådär. Ja, och det, vi såg det liksom under, bara, under Obama också. Så där, och det, ja, och, och, det var en sak vi pratade om. Till stor del har det hänt, det som vi sa. Visst, i Portland så fortsätter man, men där verkar de ha en riktigt elak eh, version av, av Antifa 19 eh, äh, som fortsätter in i Antifa 2021. Muterat <gasps> Mutera till 21 nu då. Eh, men i alla fall, det jag ville ha sagt var att Ehm, och det är kul för att helt plötsligt så börjar Twitter stänga av eh, Antifa eh, och BLM och eh, Socialist Workers Party och liknande i, Storbritannien och runt om i framförallt USA. Massor med svenska AFA rök ju, några av dem och, och, så vidare. Varför händer det? Jo, för att det är nyttiga idioter. Jag är så trött på att de här människorna som den här Våg och andra Eh, om de ens har kvar någon form av liksom, idealism, det är inte säkert de har det, men om de har det, fattar de inte vilka otroliga nyttigidioter de är till de här människorna? Och tror de verkligen att, sina, att de här liksom, små upproren som sker lite grann då i, i eh, Portland eller på andra ställen kan, kan påverka världsordningen? Eh, mm. Eller påverka det som händer? Nu, nu går man ju och skriker liksom, fuck Biden i Portland och ska vandalisera Demokraternas kontor ger ett litet tag, sen kommer Biden. Ja, men jag tror att, jag tror att um, om, jag ska, om jag ska då försöka ge vänstern någonting här, då, alltså Mattias Våg-vänstern, uh, <laughs> den, den yttersta vänstern, eller vad vi ska kalla den för, eh, så är det nog att de, de ser det nog som delsegrar som flyttar, precis som vi pratar om vikten av att flytta Overton-fönstret. För att det som händer nu med, med Biden är ju, återigen så ehm, kommer man börja finansiera genusstudier. Ja. Eh, vilket gör att typ halva AFA nu har jobb igen. Mm. Eh, och du kommer få se mycket mer gå till vänsterorganisationer. För mig, det är ett benärt val i USA när det gäller, du kan ja. ju rösta pendent eller green eller vad som är i USA. Det, är inte, det kommer inte dit. Om de då ser det svårare för oss att verka och gå framåt än vad det är med Biden. Precis så som vi måste, vilket ska vi stötta, eftersom att vi eh, inte kommer kommentarer. Och, alltså, Rädd eh, Utdemokraterna. Jag för han nu exempel som att Sverigedemokrater listor i Sverige så är det för med, med social i riksdagen, i regering, än med tror den på bud än så länge. vill det. Så att man kan göra parlament för dem att, för då kan vi... En, eh, det är sant. Det är det jag tänker Sverige, man vill hellre om president. Det, det, I det här två personer är till jävlar. Ja, den har 5 procent. Och då är det så här för landets president. Eller var det bara för att de lockades mer av en mer socialistisk framtoning utav Biden. Det, de här fem procenten. de har varit avgörande. Att, absolut tröster än vad han fick i förra valet, men procentuellt enligt dessa exit polls um, så fick han ju färre än vad han fick. Nej, så, så kan det gå. Då, uh, det om vi får Elen verkar också komma uh, eh, <laughs> nationalen igen. Inte mig vet. Det är lite intressant ja. att de huserar. Ja, men jag ska se om jag eh, kan få fram ett färdas marines och sådär. Och uh, inte man, Högsta höns. Alltså att ge en salut är ju det om eh, i våra show notes. Det kan trycka om det här. Eh, det är jättebra. Då kommer det här spelas för upp inför våra ögon. Det finns ju flera mm. sådana här saker som, eh, som visar på Bidens totala... Alltså, han är inte fit. Eh, om vi ser vissa som här från is så mm. är det som så att terat honom först. Han, när de går upp den, då, helikopterplanet. Det är ju hörsnäcka som alltid. Säger där är alltså Saints. Mysterio är ju någon som nickar Salute Marines. Alltså nu måste du bara upprepa det han blir till. <laughs> Salute. Sorgligt att om Joe Biden. Ja, hålla på med Nej, det, det, är morbid på något sätt. Så. Men jag ville bara eh, förklara det. Eh, det fanns ju då, jag såg en diskussion han skulle, eller för att enligt någon kutyr ska så sen han. Han har ju då landat i eh, Air Force 2, Air Force-helikoptern. Då står eh, en sån där högvakt och då är det ju presidenten som hälsar. Den andra tror jag knappt hälsar tillbaka för han har i sin bössa. så mig veterligen då är det, det jag kunnat se så ska alltså, så är det presidenten som hälsar dem så här, tjena tjena. Eh, ja, och sen, det... men uttaget att han säger “Salute the Marines”. Precis, ja, precis. och det, det tyder ju på, på någonting. Det är ändå en liten hyllning, det får man ju säga. <laughs> Salute the Marines. Ja, för det, det varit en vidare diskussion nämligen kring eh, ni har sett när, när eh, i princip soldaterna har ryggen mot medan eh, mm. på honom. Eh, sådana som kan det här med militär för att hålla koll eller om det var överdrivet många eller vad det kan ha varit. Jag, jag tror nog att det var mest att de hade ju vett, så det var ju lojala anhängare som nu bor i ett garage i Kapitolium. De blev utkörda. Nej, men jag, jag, tror också att det, var, det handlade om att de, det var en strategi på något sätt för att eh, kolla, några kolla framåt och några bakåt så att säga. Ja. Att det var, det var, man ska inte läsa in för mycket i det. Tänka sig att de, ja, men, just. Eh, det verkar inte vara Det är ganska rimligt att de tittar åt alla håll kan man jo, tycka. Jo, precis. Ja. jag tror inte det heller var My name is Mike. And in my opinion, Com Radio is truly the definition of everything station. With well over 500 channels, not only do they have the world's largest collection of easy listening music, but they also have a classical music repertoire. You can find over 20 easy to use platforms Mac and Windows, Apple and Android, Sonos, Alexa, smart TVs, as well as many more. You'll easily find from every style and every genre, from study and focus music, relaxing acoustic music, jazz, easy listening, contemporary, folk and blues and world music, you name it. Just about every channel of music you can imagine. From any composer, any instrument, and any era of classical music. From soothing solo piano suveränt. Där lyfter de taket. Ja, ni kände igen Mr Tambourine Man med Roger McQueen och Tom Petty. Och jag tror bestämt att eh, några utav Tom Pettys Heartbreakers var med där också. Eh, vi ska ta och lyssna på Tony Joe White. Jag tror inte han har varit med förut, men vi ska ta och lyssna på You Got Me Running. It's a new day for America. It's a new day for the world. The Biden administration coronavirus White House task force has been holding its first briefing. New cases and hospitalizations are down, but as Fox's Tanya J. Powers reports, a lot more people already infected have died. The U.S. added more than 4,000 COVID 19 deaths yesterday, while hospitalizations are at more than 108,000. Alaska health officials say the more contagious UK coronavirus variant has now shown up in an Anchorage resident who had traveled to a state where the strain had already been detected. America's listening to Fox News. House Call for Health, another super site for vaccine distribution, is open. This one in one of the most iconic baseball stadiums in the country. Dodger Stadium in Los Angeles opened last week. The LA Fire Department. jag vunne en miljon Jag skulle kyssa varje person Jag skulle glädjeyra runt med kovan i en bunt Jag skulle springa över mon och brista ut i sin liga lätten och varenda en som störs när jag skriker så det hörs att jag vunnit en miljon ska få del av min miljon om jag vunne en miljon. Jag borde idka välgörenhet. Jag skulle ge en donation till mer behövande. Jag skulle starta en mission för att bekämpa rent skogsavverkning lever under en jord. Ja, så vill jag gärna tro att jag skulle förfara. Jag menar, vem skulle inte ge för ärans lön? Vem skulle tänka smått på sitt eget bästa vara? you. i sig lite... Man fick i sig lite pyttipanna minsann. Pyttipanna, pyttipanna. Pytt, pyttipanna. Pyttipanna, pyttipanna. Så det är så, så det är så. inte än hur du höll mig hårt i famnen Det skingrar sorgen när dagen blir lång Leende öm var din blick när vi två tog farväl de små husen i gränderna vid hamnen när genom dimman du närmar dig land mm. Jag vänder dig på strand när din båt stack till sjöss och du kysste min mun sista gången Kom ihåg, jag dig bad att jag väntar i evighet på dig Och du vet ganska väl att du då mig för alltid är fången Och jag ber varje kväll att du ännu ska tänka på mig Kring de små husen i gränderna vid hamnen Sjöng ofta vinden till avsked din sång Jag minns det mig hårt i famnen Det skingrar sorgen när dagen blir lång Leende öm var din blick när vi två tog farväl en dröm står jag här med en jublande själ Bland de små husen i gränderna vid hamnen När genom dimman du närmar dig land mm. Jag väntar dig på stranden och vargar, Tågar, stök och filer på och kirgar och kärgar En lördagskväll och pojkar ska väl just som stajarset är i Hjälby pojkar fria både till Bäck och till Tina Köll och ligg på kammaren och vänta och flina När de mörer pojkar komma gångar ner på Åkrom och Vaté Är jag fuskången och så är det kulle för den Järby låt och sen kom Örja Sans och Mackaspär och Trollhätteråt. Ja, då kom Karl Anders Nisbus-Erik och Solon Sofilén. Men Taber fick första nema an för han kände sig ju som lite klen. Njenks, Anna Blanche, Cécine och ingeborgs spritta, Kryp ihop och krytta på gardina och titta Om det kom någon pojk och hälsar på dem nu ikväll En har Rantans kring som ungrugge miggar Letar efter gårdar då det tvåningsdag liggar Men det ass inte alls det åbunde en fårskinnsfälle En tacka vet jag dessa Rättvikspojkar, är väl just som saker är så blond Kristin och glömde vågaren mena en gång till. Och Jonan dansar både vals och polska som en stamanställd gardist. Sa ni ängsanna, Nöro, tänk på ladudans dans det utan åker sist. Ibland så kan det hända att det kom några drantar. grantar pojkar, slänger dem som slarviga vantar Slagsmål kan det bli med både sten och rögg och stör Sörde ordnar in ju som en gräns mellan säcknom. Om Branta tar sig hit så kan det få sig dom de släcknom. Ibland så kan det ända upp någon Järby pojke ganska mör. Men det sinner in på dess nindeskalle som armar som en björ. Då inte märte kom till vägen får nån krocka som är skör. Men så vålig snäll och len och mjuk så källor säg att han är som man skulle vara utan flanell. Toppen satt på Bränslekia och kyckade kuer Pojkar kom och gäspade från tätänkte fruer. Solen står på Essos varje rundstyr ni ängsanna och tittar noga Jona vid det klåde men ändå är du glad till av vansklig och nåde. För Jona är en riktig kar och ingen tokande filur. Men nu, till var för så gifter dem sig både Anna och Kristine. Dem var vi hela vintern får det på en lyxskrin. Och vi man som kunde till klockor går dem, inte vart det kom och snod. För då besöker både omkring och glutte på gardina en gång till. Och Jonan dansar både vals och polska som är stammans ställgardist. Sanning sanna när tänk på la du dans utan åker sist. I wear two. I tried it. It's suffocating. What was it like to wear six masks? You legitimately looked like you were panicking there a little bit, buddy, which, which I couldn't even do what you just did. No, I mean, honestly, I mean, you wear the one mask, you can still kind of get some airflow, but once you put on the second and the third, I mean, it's like you're sucking in. I mean, I don't know. It's like a vacuum that's like clogged or something. It's like you can't, I mean, they're really, you have to really effort. It's like, I guess it would be like having uh, you know, asthma. They say if you want to know what it's like to have asthma, you suck air through a straw. You know, it's tough to breathe. So it's kind of like, like the Nexium cult and all this makes people wear masks and gags. They're all into being suffocated, uh, like, like, like Carradine and all of them. Literally, this is a cult ritual, isn't it? No, I can't understand how people do this. I mean, I, I think that, you know, quite frankly, I'm so lucky. I mean, we're working one of the last great American companies here at InfoWars. We can still live free, have a gun, be mask free. And um, I, I, guess you know it's like we can't even I can't even relate. I mean, people sit there and for eight hours they'll they'll wear a face mask for eight hours, and and it's the and they have to wear the mask. They don't let them wear the handkerchief or whatever. It's it's the mask. And also, you know, I'm wondering too. it's also a cast thing because I like being doing tours of factories or other people's facilities, and like none of the owners or CEOs are wearing them, and everybody else is. It's like a it's it's literally a cast thing. Well, it is, and that's why you see Biden and his family going to the Lincoln Memorial not wearing masks hours after he signs the executive order saying you must wear a, you must wear a mask on federal. And by property. the way, did you see the press secretary? We ought to play that later after the Boogaloo commander comes on. The Boogaloo Lord, I'm sorry. The, the, the, the, the uh, what's her name? Sushi. That's her last name. The redhead Sushi she says, well, that's not serious. Let's talk about important things. So him having an order that you got to wear a mask illegally, that's important. But when he does, he's important. She's telling you, oh, he's important. He doesn't wear a damn mask. And you can even find, I mean, I, again, the healthcare workers, people at grocery stores, wherever they're wearing the mask eight straight hours, they are having like breakouts and like eczema and like disease and all of this stuff. This is like a Pac-Man hand going on here. That's like the globalists, though. They're like the Pac-Man, just eating up all of our freedoms, just no, no, no, no, no, no, no, no, just eating any freedom they can take. No, no, no, no, no, no. And so they don't even want you to breathe, Alex. They're going to say breathing is illegal. You used to go on air 20 years ago and people probably thought you were crazy. Oh, they're going to say there's more than two genders. They're going to make man and woman and dad and mom illegal to say. They're going to stop you from even breathing. And that's where we've gotten to this point. In fact, Alex, if you want to play the clip, I had the crew grab it. We can play it back to back. Fauci on 60 minutes saying, no point wearing a mask. It doesn't do anything. Don't wear the mask. Now he says, oh, wear three masks to stop COVID. Here it is. Right now, people should not be walking. There's no reason to be walking around with a mask. When you're in the middle of an outbreak, wearing a mask might make people feel a little bit better and it might even block a, a droplet, but it's not providing the perfect protection that people think that it is. And often there are unintended consequences. People keep fiddling with the mask and they keep touching their face. And can you get some schmutz sort of staying uh, uh, inside uh, there? Of course, pneumonia. Of course. Mm. But when you think masks, you should think of healthcare providers needing them. Oh, now, now it's common sense. Too common sense to wear two masks, he says now. So and also, covering you could pass it by farting. So does Fauci have a giant butt plug? makes common sense that it likely would be more effective. And that's the reason why you see people either double masking or doing a version. Yeah, but Alex, he wears the butt plug not for uh, reasons to stop COVID. Well, Snopes should check that claim. InfoWars claims that Dr. Fauci has a butt plug the size of a fire hydrant to stop COVID. And if you don't put a giant butt plug in. I'm serious. You are helping spread COVID. So we need to now. I mean, China's coming with anal testing. Now it's going to be here. I'm not even joking. I love the Patriot Blend Wake Up America coffee. I just love it. I can't get enough of it. We've got a fresh brew right now. That's what fills my mug. That's what fills my belly. That's what fills my soul. Wake up America Patriot Blend Coffee. Folks, we have had this coffee for years at InfoWarsStore.com. Years. Never raised the price. Never. The Wake Up America Blend, the best coffee. The crew here loves it. We drink it every day. And of course, that's just one of the great ways you can support InfoWars here. Everybody drinks coffee or just about everybody. Why not support InfoWars and keep the coffee at your house with the Wake Up America Patriot Blend. Of course, read all the great reviews. Pretty much perfect review there. 4.9 star. When you have thousands of reviews, it's uh, impossible to have a perfect review unless literally everybody gives it five stars. So I mean, if you have 4.9, that's pretty much everybody gives it a five star except maybe one or two people. Patriot Blend, 100% organic coffee, only available at InfoWarsStore.com. aligns himself with the truth, and it's time for you to choose a side. You're listening to Alex Jones. Bad luck wind been blowing at my back. I was born to bring trouble to wherever I'm at. Got the number 13 tattooed on my neck. When the ink starts to itch, then the black will turn to red. So, we go back to 1775 at Lexington and Concord where the war started. The British uh, had already been tearing up their printing presses. They'd been confiscating guns and ammo all over Boston. And the captain of the local militia said, we don't want a war. We don't want to fight. And we should not shoot first, but if they want a war, they're going to get one. And you know what happened? They ended up shooting him and killing him and the war started. And the British, a large part of their force got killed trying to get back to where they came from. And the rest is history. And it looked like we lost uh, the first five years of the war, but by perseverance, we ended up winning in the end. So resistance, when you're in the right, is victory. That's an Alex Jones quote. Resistance is victory. And laying down is slavery. I think those are easy galactic common law things. And so I believe the Declaration of Independence. I believe that when we have a destructive government that has come after our freedoms and our rights and that has proven itself to, uh, to be an authoritarian force that isn't going away, it's not just our right, it's our duty to throw off such a force. But I don't want to stupidly do it. I don't want to be led by the ADL, the Southern Poverty Law Center. I don't want to be led by idiots. I, I I don't want to go at the wrong targets and I want to exhaust every form of unofficial warfare because war is just politics by other means, as von Bismarck said. I, the pen is mightier than the sword. And so I'm not very good at war if I can't win with the pen. And so I'm really trying to do that. And I, will assure you, I'm not looking for war, but if war ever came and ever roll ahead to heaven, and I would prosecute as hard as I do this show with my full intent. But we have the truth and justice on our side. And if Martin Luther King could do what he did, or Mahatma Gandhi, or Jesus Christ, their example, shouldn't we follow that example as long as we can? Now, Mike Dunn, I appreciate him coming on. Usually people we disagree with are cowards and don't come on. So he gets high marks coming on, and uh, Mike Dunn is a well-known Boogaloo boy. They call him the leader, the founder, constitutional adherent, 20-year-old former Trump supporter turned libertarian. I guess he was in the Marines too as well. And so I'm going to try to give him the floor for the rest of this segment. We've got about seven minutes left. And then I've got my questions and my comments. So he wants to set us straight. We're all about folks that want to set us straight. And if I'm wrong, I will apologize. So Mike, thanks for coming on. Thank you, Alex. Uh, first things first, I'm not the leader of the Boogaloo. I'm not the founder. Um, it's an autonomous movement. I'm just someone who's in the movement who helped make it big in the media limelight and public face. Um, and I happen to control a large portion of the movement. Um, so I just wanted to get that straight. The movement was not founded by me and I'm not the leader of it, uh, simply a uh, prominent figure in it. Um, uh, to start with, Alex, you started with a quote. I want to address that as well. Um, from yourself, here's some other quotes from you. 1776 is the answer to 1984. Um, you also said if just 5% of people got motivated um, in some direction, and it doesn't have to be what I believe in, but if they got motivated and stopped uh, getting their political ideologies from the media. Uh, they would go and figure, uh, they would figure out what they want. And we're literally doing that. We have been motivated. Um, we figured out what we wanted, which is freedom from tyranny, and we're willing to stand against that. When you say 1776 is the answer to 1984 and your involvement in the Capitol incidents, uh, I know you can, you can put up an article from the Gateway Pundit accusing me of inciting the violence and blah, blah, blah, uh, feeding into the media narrative like you don't want others to do uh, but well, set, well, well hold on a second. I don't mean to interrupt you. I'm on the road. I don't see what they're putting up. Let's not put any articles up right yeah. now because I'll, I'll, get to my questions coming up. I, w- I want him to have the floor uninterrupted. Please continue. Um, one of your statements uh, that I personally like, and I followed you for several years. Um, according, I am with Owen Schroyer. I started, uh, I showed interest in Owen Schroyer back in, I think, the end of 2019 when he was taken off the Capitol Four. Uh, but 1776 is the answer, not to 1984. I want to paint you a picture from 1776. Um, January 18th, Major uh, Havisheen arrests a royal governor, James Wright. March 2nd, Americans begin shelling Boston. March 4th, we captured Dorchester Heights after a bloody ba- battle. April 7th, we had a bloody major sea battle. August 27th, we had the Battle of Long Island. September 15th, we had another bloody battle. September 21st, uh, New York City, a quarter of it was burned. October 11th, we had another bloody battle. That's just one of the many instances of 1770. Call for 1776. Um, I almost feel like you're doing it just for the merch and not for the actual fact. Um, we understand that our laws, our avenues that we should go through have been clogged up by old men in politics, politicians who are there for the money. They've been clogged up. They blocked us from actually having access to our rights. They've uh, infringed upon constitutional rights, whether it be the First Amendment, the Second Amendment, the Fourth Amendment, it doesn't matter. They've infringed on those on those rights, and we realize that those avenues are no longer open to us. And so the only answer to that is to try to win the hearts and the minds of the people. And ultimately, there is going to be a revolution. Even you know this, um, and I know this. Uh, as far as the Boogaloo is concerned, we're centrist, most of us. We're libertarian. Um, and we believe in freedom and liberty for all. We don't identify with the right, don't identify with the left. We support for everybody, whether we agree with what they're saying or not. If they're on public space and it's a peaceful protest, we support that. Älskling, du får inte gå där och Nej, jag jag dig Att kär i en den ena, en den andra håller Kärleken kan aldrig förena ett ja och nej Säg mig det säg att du menar mig 해야되네요와 vill du också höras på Stockholms starkaste närradiosändare? Välkommen till oss på Radio Sydväst. Läs mer på vår hemsida www.radiosydvast.se Din närmaste radiostation Radio Sydväst 88.9 Stockholm Vill du också höras på Stockholms starkaste närradiosändare? Välkommen till oss på Radio Sydväst. Läs mer på vår hemsida www.radiosydvast.se Din närmaste radiostation Radio Sydväst 88.9 Stockholm What is it? Vilka råd har ni fått för att ni nu väljer att göra detta ingripande tilltaget? Ja, det er jo et, eh, et solid faglig råd etter min oppfatning fra eh, FHI og Helsedirektoratet på dette, basert på eh, den utviklingen som vi tror nå skjer i ganske mange land som ikke overvåker eh, eh utbredelsen av de mer smittsomme variantene på samme måten som vi gjør i, eh, i Storbritannia, Danmark, og Norge og Island. Og Derfor så er dette riktig nå. og For at vi skal bevare det overtaket som vi egentlig nå har fått gjennom som befolkningen har gjort siden 3. Eh, januar. Fint. Takk skal du ha, Bent Høie, for at du var med her i Dagsrevyen også. Det var det vi tar med i denne runden, i hvert fall fra eh, denne pressekonferansen, hvor altså da grensene til Norge har eh, mer eller mindre blitt stengt fra natt til tirsdag. Takk, Joakim Reigstad. Vi beklager tekniske feil. Vi får satse på at teknikken er bedre på Gardermoen. Luftfarten og flyplassene er allerede hardt rammet av koronapandemien. Hvordan er reaksjonene der på at grensene nå stenges, Rushda Sayed? Jag har fått snackat med både SAS och Norwegian och de säger Vart jag än far omkring här i världen så är det ingen hemlig att jag alltid bär med mig på färden någonting bästa jag vet stilla glittrande god Följer mig var jag än går Underbart glittrande ögon Som djupt i mitt innersta mår Och jag sjunger var kväll mina sånger Möter leenden överallt men vad är folkets park och salonger mot en blick med tusen fall? Det är dina glitter som följer mig var en går. På ungt glittrande öl som djupt i mitt innersta når. Varje stund finns du i mina tankar som en dröm natt och dag. Känner mitt hjärta det bankar och jag vet gör mig så svag. Det är dina glittrande ögon som följer mig vart jag underbart glittrande ögon som djupt i mitt innersta når glittrande ögon som följer mig vart jag än går. Två underbart glittrande ögon som djupt i mitt innersta når. Som djupt i mitt innersta når. One, two, three o'clock, four o'clock, five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock. We're gonna rock the clock tonight, but you glad right so. Join me, we'll have some fun when rock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock daylight. We're gonna rock, gonna rock the clock tonight. When the clock strikes two, three, and four, if the will, yeah. rock, rock We're gonna rock, gonna rock around the tonight. Oh, it's 8, ten, eleven, two, How wrong and so will you. We're gonna rock. next 12 will cool off that round. Sånt är livet, sånt är livet Så mycken falskhet bor här Den man förlorar vinner en annan Så har vi vännen som du har kär Han kom om våren så om en vårvind Min kärlek fick han och allt han tog Men så kom hösten och en kärlek han svor var evig bara dog. Sånt är livet, sånt är livet, så mycket falskhet. det här, Vem man förlorar vinner en annan. Så blir vännen som du har kär, han fick en annan. Jag har sett dem, han verkar lycklig och hon är ung. Det jag har lärt mig är just detta När hjärtat svider på hundret sjöng livet fattigt utan kärlek Jag fick en annan som var mig kär Hans gamla kärlek har fått korgen Hon undrar säkert vem jag är Livet var ljuvligt och fyllt av behag Långt, mycket långt härifrån Vrid tiden tillbaka, kom ring på min dörr och vänta med bommor i handen som förr och bjud på den värme jag kände en dag långt, mycket långt härifrån sig minns du den lyckliga tid när vi fann långt härifrån, långt härifrån att vi, bara vi, hade valt för varann långt, mycket långt härifrån. Och orden om leende du höll så kärt och tingen du fann mest av allt vara värt. Ja, känslan var äkta och kärleken sann. Långt, mycket långt härifrån. Säg, minns du så längtar du nog liksom jag. Långt härifrån. platsen där livet var fyllt av behag Långt långt härifrån Vrid tiden tillbaka, kom ring på min dörr och vänta med blommor i handen som förr ut på den värme jag kände en dag Långt, mycket långt Minns du den sången vi sjöng du och jag? Långt, mycket långt härifrån Kring bussen i gränderna vid hamnen sjöng ofta vinden till avsked sin sång Jag minns det än hur du höll mig hårt i famnen Det skingrar sagan blir lång Leende öm var din blick när vi två tog farväl Landersö Bland de små husen i gränderna vid hamnen När genom dimman du närmar dig land mm. Jag väntar dig på strand När din båt jag dig bad väntar i evighet på dig och du vet ganska väl att du då mig för alltid är fången och jag ber varje kväll att du ännu ska tänka på mig kring de små husen i gränden sjöng ofta vill avsked din sång Jag minns det än hur du höll om Det skingrar sorgen när dagen blir lång leende öm gick när vi två tog farväl som i en dröm står jag här med en jublande sjö Bland de små husarna vid hamnen När genom dimman du närmar dig land mm. Jag väntar dig på stranden